Сайн бацгаана уу? Сайн бацгаана уу? Сайн бацгаана уу? Залуусаа. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Танил бидрэмж нэвтрүүлгийг сонсож байгаад баярлалаа. Та бүхний чихэнд миний дуу хоолой. Аа за ингээд энэ жил подкаст хийж гиснээс одоо ингээд 5 дахь дугаар маань инхөө хөрж байна. Өнөөдрийн зочноор бол хавдар судлалын үндэсний төвийн дүрс онцлогооны эмч Эрдэнэ жаргал ах маань оролцсон байгаа. Аа Эрдэнэ жаргал ах бит хоёрын яриа. <laughs> Аа анх анх яг бит хоёр 2012 он танилцж ирсэн. Манай их сургуулийн найз Тэмүүгээ одоо сайн найз минь байгаа. Тэмүүгээ бит хоёр Тэмүүгээгээр дамжуулж Тэмүүгээгийн нага захалтаа. Тэгээ Тэмүүгээгээр дамжуулж анх танилцж ирсэн тэр үед жагаах бас нэг ховийн жижиг бизнес явуулаад сайжуугаараа бас авдар судлалын төвд ажиллаж исэн байх гэж бодож байна. Аа тэр үедээ бас нэг гадаад валютын оо 8 forex тийм онлайнаар тиймэрхүү 8-ны бизнес хийжсэн баха. Би яг тэрийг сайн асуугаагүй. Гэхдээ тэр үедээ бол яг forex тийм бизнестэй байсан. Тэгж жагаад одоо болохоор одоо тэрийг хийхээ болцсон л доо. Одоо бол P-Berry Specialty Coffee Shop гэдэг та бүхэн бас мэдж магадгүй. Улаанбаатар хотын одоо Монгол яг аа шууд кофе шопта кофеныхаа үрийг шинээр нь оруулж ирээд Японоос авчираад тэр нь цаанаас бас одоо Колумбас, Бразилаас гэдэг янз бүрийн улсуудаас ирдэг. Тэгээ шууд шинээр нь авчираад кофений үрч ингээд ийм ногоон сааралд өнгөтэй байт юм бэлээ. Тэгээ авчирнгуудаа тэнчэнэ хуураад тэгээ хуурсныгаа шуу бутлаад шив шинхэн fresh coffee гаргадаг байгаа. Piberi coffee shop орж үзээрэй залуусаа. Юунд байдаг нөгөө шүнийн гэрэлт годамж гэдэг одоо анхны шүнийн годамж гэдэг бас тээ. Тинчээ яг UB K-pop-ийн ертөнцийн зүгээр яг зүүн талд нь Piberi гэдэг байгаа. Бас орж сайхан шив шинхэн кофе, кофений жинхэнэ амтыг мэдрээр. Би ч одоо кофенд ер нь нэлээд дуртай гэхдээ ингээд Нес кафе дээр угаал ер нь нэг тэгэл өөрийгөө болгоол явдаг л та. <laughs> Тэгээ гой кофе бол уух дуртай. Аа тэгээ ер нь бол пибэгэр бэрэгэр их ордог. Жагаахтай бол байнга шахаа тааралддаг. Тэгээд сүүлийн үед ах маань нэг сонирхолтой судалгааны ажил хийж байгаа юм лээ. Хавдар судлалын үндэсний төв төвтэй хамтраад Аа тэр нь юу гэхээр одоо манай Монгол улс улсын одоо эрүүл мэндийн хувьд эрүүл мэндийн салбарт маш том одоо аюул болоод байгаа энэ хор тав дээр гэж аимшигт өвчин. Одоо миний одоо өвөө бол одоодны хор тавдраар нас орж исэн. Тэгээ ер нь бол эргэн тойрны одоо хүн болгонд л нэг хор тавдраа нас орсон хамаатан садан хайртай хүн ер нь байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ аимшигт өвчний эсрэг одоо шин төрлийн эмчилгээ гаргах гээд судалгааны ажлыг хийгээд явж байгаа. Тэр нэг сонирхол татсан. Аа юу гэхээр канабис гэж ургамал байдаг. Тэгээ өөрөөр бол марихуана аа одоо олсны ургамал тэ өөр чи ямар ямар шаттай гэдэг. Ер нь бол мансууруулах бодис гэж одоо Монгол улсын мансууруулах бодисын эргэлт хяналт юу лээ эргэлт худалдаанд тавих хяналт тавих тухай хууль дээр үлээд ер нь бол орцсон байдаг. Тэгээ одоо weed те аа ягдаг лээ. Тэгэл янз бүрийн одоо өвс одоо манай Монголд бол бас нэлийн ургадаг. Тэгээ ийм бодис ийм ийм ургамал байгаа. Тэгээ энэ ургамлаас гаргаж авсан тос нь одоо дэлхийд дахинд бол маш олон судалгаа хийгдсэн байт юм лээ. Аа саяхан одоо э, нэг таван залуу THC хэрглэж хагаад нэг хүн матаад цагдаа нарт хэлээ тэгээд э, нэг таван залуу баригдсан байлээ. Тэр нь одоо THC гэдэг байгаа тэр бодис нь бол аа одоо энэ яг марихуана энэ канабис үснөөс л гаргаж авдаг. Ургамлаас гаргаж авсан одоо гол итгэхт бодис нь. Тэгээ тэрийг хэрглэжсэн энэ манайхан бас барьж өгч мөгөө туслаг баатар болсон юм шиг лээ. А яг би бол хувьдаа бол нэг иймэрхүү юм бол нэг дэмждэггүй одоо тэр хүн өөртөө өөрөө юу ийнү яануу бусдад одоо нийгэмд аюул учруулахгүй байл те тэр бол тэр хүний одоо асуудал гэж боддог. Гэхдээ бас яг одоо хуулаараа бол бас болохгүй юм шиг байлээ. Одоо хуулаа сайн яг гэхдээ хуулинд бол яг хэрэглэх гэсэн хэрэглэхийг одоо хориглоно гэсэн тийм заалт бол байдгүй одоо тээвэрлсэн, хадгалсан, худалдаалсан ч юм уу яг тиймэрхүү заалтууд дэг бол хоригдсан э, тиймэрхүү одоо юмнуудыг бол хоригдсан байдаг. Гэхдээ одоо яг энэ бол бас их э, имзэг гэх юм уу одоо юм монголчуудын дунд одоо их табу гэдэг чинь тэ хориотой сэдв гэх юм уу. Тийм сэдвэлтэй ер нь манай залуучууд бас мэдчихэж байгаа байлгүй те. Аа одоо хар тамхи гэл хар тамхины эсрэг одоо тэмцээ яа те энийг одоо 20 цагт одоо яа энийг одоо хай болиулээ бид нар одоо ингээд одоо нэрвгдлээ цагаан тахал тэргээл ям зүрээр одоо ер нь ингээд ярддаг Гэтэ яг энэ яг эцсийн эцэд бол энэ бол яг хүнээс өөрөөс нь шалтгаална. Хүн өөрөө одоо тэр сонголтыг хийж байгаа. Тэр хүн одоо хүний тэр ойлголт одоо мэдээлэлтэй мэдлэг илүү чухал юм болоо гэж бодсон. Тэгээд э, тэр үүднээс бас энэ одоо канабисгийн ургамал аа одоо энэ гэхдээ би за би нэг юм хэлэх хэрэгтэй баг. Хар тамхи гэдэг нэрэн дор маш олон одоо бодисуудыг хамруулад тэгээ нэгтгээд ер нь бүгдэн бүгднгийн ингээд харлуулаа хийчихэж байгаа. Тэгээ тэрэн дотор сайн ч одоо ашиг тусдаж бодис байгаа, ашиггүй ч юм бас байгаа л баг тэрийг бид нэр судлах хэрэгтэй гэж бид нар гэдэг нь одоо манай Монголын шинжлэх ухаан одоо одоо Монголын Монгол эрдэмтэд одоо гадаадын судалгаануудыг бас харах хэрэгтэй одоо тэднийг бас харж сонирхох хэрэгтэй. Дээрээс нь бас одоо судлаад одоо юу н ашигтай юм. Манай Монголын газар нутагтай ургадаг хідэн бодис байдгийн одоо ургамал байдгийн тий. Тэндээс бас юм гаргаж болох юм уу? гаргаж болвол бид нэр ягаад тийм юм хийж болохгүй гэж тий одоо тэр мансууруулах бодис гэдэг байгаа тэр юмнууд чинь бас нэг төрлийн эмчилгээний бодис байхгүй. Тэгэхээр тэр яг байхгүй гэхдээ би нэг амар лаг мэддэг юм шиг хэрэг. Гэтэ яг юмыг шууд нэг талаас нэг төрхөө ингэж туйлширч ойлгох нь үсэн. Ер нь бол э, одоо ямар ч юмд бол аюултай л та. Аа тэгээд одоо хар тамхины дайн гэж яриад байгаа те. Яг үндэ энэ бол яг хүмүүсийн хар тавхины эсрэг дайм биш энэ бол хүмүүсийн эсрэг дайм байхгүй хүмүүсийг хооронд нь одоо хагаралтуулж байгаа хооронд нь одоо гинт одоо маргааш Монгол улс архитны эсрэг дайм ингээ хийгээд эхлүүл яах вэ Тэ хүмүүс яг л нөгөө нэг одоогийн энэ өвс татж байгаа баригддаг шиг яг ийм л байдлаар бүр тэрнээс долоонд оролно. Яг тэр монголчууд нэг 3 хоног архихгүй байхад яг яадаг үлээ тэ. Тэгэхээр тийм болохоор маш их одоо санаа юу ч гэсэн бодох хэрэгтэй бид нар. Тэгээд э, энэ дугаартаа бол хавдар судлалын юмч <laughs> эрдэн жаргалахыг оролцуулсан байгаа. Битөрийн ярианаас бас та бүхэн яг авах юм аваад хайх юм хаяа. Тэгээ гол нь судлаад үзээрэй өөрсдөө. Англи хэлтэл бол ер нь бүх бүх мэдээллүүд тэг интернетэд бол бэлэн байж байгаа. Тэгээ юу ч гэсэн уншаад өөр юм бас тархиараа боловсруулаа тий. Э, өөрөө бодоод зэрэг тэгээд янз бүрийн пропаганда биш шүү. Бас ямар нэгэн одоо хууль бус үйл ажиллагааг бол бид нэр одоо урайлаагүй, өгшүүлээгүй, <laughs> тэгээд дэмжээгүй. Аа А зүгээр л энэ бол шинжлэх ухааны талаас нь ярилцах гэж оролцсон байгаа. <laughs> Тий. Манай аав хажууд ирсэн. Аав та манай сонсогч нарт нэг үг хэлээч. Би нөгөө нэг дараагийн подкастынхаа тухай юу интро хийж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хавдар судлалын нөгөө эмч эрдэнэ жаргал эмчийг оролцуулж ярьсан байхгүй нөгөө юуны талаар хавдрын эсрэг одоо энэ канабисийн тосыг судалж байгаа. Тэр талаар тэгээ зүгээр тий тэр их сонирхолтой сэдв сонгосон юм байна штэ. Юу яагаад <clears throat> манай Монгол чууд бид нар тэр талаар өдөөс мэдлэггүй юм юм байлаа тэр э, Европ ялангуяа Америк нэгдсэн улс Канада эдэрд бол э, нэлээд э, судлагдж байгаа нэлээд судлагдсан тийм ангаах ухааны чиглэл юм байлаа. Ангаах ухааны чиглэл гэж одоо илүү манай улсын хувьд бол ярьсан дээр халда тий. Аа recreational биш тий. 6 цэнгэл юм шүү дээ. 6 цэнгэл юм биш. Тэгээд тэрийг бол манайхан манай соёл одоохондоо хүлээж авах болоогүй. Магадгүй нэг 5 жил 10 жилийн дараа бол recreational болно л доо. Тий. Тэгээ эхний ээлжинд ядаж энэ хүнд өвчнөд нэрвэгдэж одоо шаналж байгаа, зовж байгаа улсуудад хөнгөвчлөх маягаар мөн одоо өвчнийг энэ хүнд өвчний одоо тэр актер цацрах цацрах дэмчилгээ янз бүрийн өөр имчилгээ хагалгаанаас гарсан улсууд хагалгаанд орох гэж байгаа хийгдэж байгаа тэр улсуудад тэр өвчин зовоорын хөнгөвчлөх маягаар аа тэгээд ер нь бол эдгэрүүлэх маягаар энэ ч бас эдгэрүүлдэг гэж яриад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ канабис канабисийн одоо тэр тос гэж яриад байгаа болоо тий янз янз. Гэхдээ их сайн чанарын сайн чанартай бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй юм шиг болоо. Канабис гэхлээр манайхаа нэг тийм зэрлэг олс аваачаал баг л гараараа энтэрж байгаа л тэгэл цаасан дороогоо дотоод байд юм шиг юм болж байна. Тийм тийм биш юм бэлээ. Айгүй гүн боловсруулалт хийгдт юм бэлээ. Тэр ургуулах нарийн тий. Өөр яг тэрэнд зориулж медикал тийм үү? Тий. Тэгээ одоо бид бид тий их нарийн гүн боловсруулалт э, хийгддэг их сайн шүүгддэг. Сайн шүүгддэг. Тэгжээж одоо хүнд им болдог яг э, жинхэнэ им утгаараа үйлчилдэг. Чанартай бүтээгдэхүүн. Чанартай сайн бүтээгдэхүүн. Чанартай сайн бүтээгдэхүүнийг гаргахад бол боловсруулалтын өндөр шаардлага тавигддаг тий. Тэгээ тэр булган газар тийм юм хийгээд байх боломжгүй. Тий. Тэгээд э, тийм юмнуудыг э, а зах сухаас нь хоёлоо сонирхож үзсэн тий. Юунууд яг тэр бол recreational юу байсан л да юунууд им ими имийн бэлтгэл гэдэг юм уу юу гэдэг одоо recreational чав 6 single 6 single те юу medical 6 single гэхэлэр шүү дээ сингээд байгаа 6 цаа учиргүй сингээд байгаа ч юм шил дээ зүгээр аа тий өөрийн ховын хэрэгэл одоо яваа хэрэглээ тий алжаал тайлах гэж ярил л да тий алжаал тайлах илүү төр зориултаар тэгээд их сонирхолтой сэдв явж байгаа юм байна юу одоо мэрэгжлийн хүнтэй Одоо яг нөгөө судалгаа нь яг хийгдэж явж байгаа байхгүй юу? Тий. Чи ч гэсэн энэ чиглэлээр нэлээд би бас их судал сонирхдаг. Тэмүүгээ та хоёр энэ чиглэлээр нэлээд яаж ирсэн бэ те? Судалж байсан юм зү. Тий. Яг гоо энийг бас хүмүүс буруугаар ойлгож байна. Яг судалж байсан гэдэг нь зөвөр уншиж судалж байсан шүү заяа. Тий, судалж байсан. Тэгэхээс юу юуг лаборатори дургуулаад барайл одоо хүлэмж мүлэмж шиг л одоо хүлэмж хууль бас олчихж байгаа. Тий, тэр манай Монголын хувьд бол одоохондоо болоогүй. Хууль бас. Тий Тэгвэл би 5-аас э, 10 жилийн дараа э, энэ э, орж ирэх болов уу гэж бодож байна. Энд бол яач ч эсэргүүцээд. Одоо бол яг нөгөө нэг энэ эмчилгээний аа ийм өөр шин төрөл арай хүний биед хөнгөн тийм одоо эмчилгээ одоо ялангуяа энэ хор тавтар гараад хоо. Аа тий. Хор тавтартай хүмүүстэйг тийм юм тийм эмчилгээ шин төрлийн юм зайлшгүй шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо Монголын нөхцөлд Одоо шинэ ингэж штэ хор тавдар одоо залуучууд одоо сүүлийн трактор өвчнч залуучдсан юм байна штэ. Тийм штэ одоо 30 эдтэй хүмүүс 30 эдтэй жавс залуучууд амьдралыг сайхан үзээгүй, нялх нойтон хүүхэдтэй тий хүнтэй сууж үзээгүй жавс тийм улсууд тийм өвчин туссан байна. Ходоод модоод нэм болцсон байна. Тэгэж өсөр хийлцсэн байна. Манайхан ч тэгэж мэдхгүй явж байгаад ийм байдалд оруулсан байна гэдэг. Ингээд ингээд яриад тэгээд эмчтэр нь ингэж шангалахгүй та тийм болцсон байна, ийм болцсон байна гэдэг одоо ар гэрийнхэнд нь амар юм ярьцдаг. Тэгээд үндсэндээ бол бид нар наадах чинь хийхгүй, манад бол хийхдэггүй ч гэдэм юм уу. Ингээ хүмүүсийг э, үндсэндээ бол одоо баг л одоо үлдсэн өдрөө хаана өнгөрөө гэж байгаа юм бүү мэт те ингээ хашаа давуулаад явуулцдаг. Явуулцдаг те одоо хайч хайч арайш. Тэгтэл явуулцдаг. Тийм тийм баймааргүй байгаа юм л да уулна. Тиймэрхүү жишээнүүд бидний тэр хүн тойронд тий тэр хүний амьдралын чанар их эрс дороотж байгаа юм л да. Сэтгэл санааны одоо тэр гүн шаналл тэр одоо сэтгэл санааны одоо гүн хямрал те. Тэр юмнасаа болоод ар гэрийнхэн ч гэсэн айгууц би ч өөрөө чи мэдж байгаа юм өвөн аа юу яа хотоодны дээр хавцаа тэр амсар хавцаага одоо хавдар болцсон байсан. Тэгээ хавдар айгүй хурдан дөрөв дэх шатны юунд орцсон, хөндөрцсөн байсан. Тэгээд эмчнэр бол оо наад 86 долоотой хөвснээ чинь бид нэр одоо хагална гэж юу авах вэ? Дийлэхгүй. Тийм хагалгаагаа дийлэхгүй. Тэгээ одоо бид нэр одоо юу гэдэг нэг тийм нэг хөвснийг энд одоо хагалгааны ширээн дээр өнгөрөөцсөн гэсэн тийм явуулсан гэсэн нухцсан гэсэн баг тийм юунд одоо орчно гэд болгоон өмжлөд хавдуулахгүй байгаа юм чинь. Ер нь тийм л байхгүй манад. Тэгэхээр энэ хүмүүст одоо шинэ өвөөд өвөө нь сайн чанарын бүтээгдэхүүн тухай үед хэрглэж исэн бол яах вэ? Чи боддоо. Тэр юуны эликсир одоо гэж яриад байгаа шүү дээ тэр нөгөө тос. Канабисийн одоо сайн чанарын шүүлтүүрийн тос хэрглэж исэн бол яах вэ? Нилээ хэдэн жил бол болсон байж магадгүй байхгүй юу? Тэ? Одоо for sure хэн шилж чадахгүй for certain одоо юм одоохондоо байхгүй. Тэгтэл дараа нь цаана одоо ингээ эргээд бодоход янз янз зүйл юм бодогдд юм байлаа л дээ. Яг энэ одоо тийм хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Хоспис одоо хосписаар дүүрэн байна. Хоспис одоо очор гарцсан байна. Чи боддоо хоспис э, одоо энэ та нэг сар хүлээчих. Тэгээд манай хоспис одоо э, таны таны ээлж дугаарчин болно. Сар яг сар яах юм? Сар яах хэвтэй юм тийм үстэй. Тэгэхээр тэр хүн ямар найдвар тий чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрглэж болно шүү дээ. Тийм өвчин эрэх эргэчхийг үүсэхгүй шүү дээ. Өвчин эргээд эдгрээд иларшаад нөгөө актер хавдрын юунууд нь алга болоод өвчин зовөр нь намдаад ингээд эргээд өвчин эдгэрүүл яах вэ? Тийм жишээнүүд ч гэсэн тийм жишээнүүд ч гэсэн олон байт юм лээ. Тэ. Тийм учраас манай Америк Канада тийм хөнгөвчлөг хэмжилгээ руу бүгдийг аваад шийддэг. Тэр нь өчнөө ачаалалтай. Тэг хий оронд тэр хяналтанд ор тэр юм хэрэгжилжлээ гэлдэ. Сайн чанар юм. Тэгтээ үнэтэй л дээ. Сайн чанар юм бол үнэтэй байдаг. Хаасаагүй. Тийм тэгээд ийм судалгаа хийж байгаа талаар яг ярилцаад бас хүмүүсийн нөгөө зарим одоо буруу ойлголт дууд энэ арай шинжлэх ухааны талаас яг хин жагаа юмч тайлбарлсан л та. Тий. Тэгээ тэр мэрэгжлийн үн сайн тайлбарлах бах. Тий. Тэгээ тэр тэр ярилцлагын одоо эхлэл эхлэлийг одоо өмнөх үгийг автагаа хийлээ. Тэр үндэгтээ их нээлттэй л байх хэрэгтэй. Ер нь бол манайхан тэр нэг канабис, марихуана гэхлээр бүгдээрээ айгаал, зүхтаагаал барьсан юм хайчаал бүгдээрээ тал тал руу зүхтаагаал Нэгнийгээ хорих гол. Эсвэл нэгнийхээ хорих гэж хойноос нь чичрээл буу юм болол нэг хэрэг хэрэг болгоол тэрийг хэрэг мандуулаад тэгээ баахан залуучуудын амьдралыг одоо ягаачгүй бахт нь сүйтгэж хаяал тэгмээргүй байгаа байхгүй юу. Одоо залуучууд ч гэсэн тэгэхдээ энэ энэ юмтай их болгоомжтой. Би чамч гэсэн хэлдэг штэ. Болгоомжтой. Эхний хэлжин Монголд энэ орж ирнэ, тэ? Аа нэг цаг хугацааны л асуудал тэ. Яг бол манай монголч нь тийм хөлдүү газар биш штэ. Тэгээ уул нь нэлээд тэргүүний тийм газар штэ. Тэгэхээр юм хүлээж авах э, чадвар сайтай байдаг монголчууд. Тэгтээ prejudice гэж актер юм бай э, манад манай нийгэмд э, мансуур болох бодис одоо хар тамхи гэж одоо энэ чинь ойлгодог байхгүй. Тийм тийм учраас одоо энэ эрүүл мэндийн зориулалтаар эхний ээлжинд орох бах, орж ирэх бах, нэвтрэх бах. Тэгтээ аа болж өгвөл монголчууд маань чанартай юм хэрэглээсэ. Сайн юм хэрэглээсэ. Тэ одоо нэг цагаан архиач нэг олигтой шүүлтүртэй цагаан архи аваад уучих чадахгүй байгаа шүү дээ зарим улсууд нь ер нь тэ. Тэгэхээр хордцоогоо л. Тий хордцоогоо бол мó архинда хордцоогоо л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм юмтай бол их болгоомжтой ханд харьцах хэрэгтэй. Сайн чанартай юм ил хэрглэж явах хэрэгтэй. Тэгж л хэлмээр байна. Тэгээ тэр хугацаа ойрын үед ойрын хэдэн жилд хаяанда нэвтрэх байх л да. За. Баярлаа. Аа доошоо дугуйтаа яваад өглөө. За бай. За. За за тэгээ аа маань бол бүр сайхан тайлбарлаад өгчлөө. Тэгээд та бүхэндээ одоо жагаах бит хоёрын ярилцлагыг хүргэе. Тэгээ манайхан гоё нээлттэй байгаарэ сонсоод үзээрэй. Аа тэг гол нь өөртөө судлаад үзээрэй. Би яг тэрийг л хэлчихсэн. Бид хоёрын одоо юу өгч яах вэ тэгээд буруу зөрүү юм бас байж болно шүү дээ тий. Аа тэг өөртөө үзээрэй. За тэгээд танил мэдрэмж дөрөвдүгээр бүлгийн дугаар та бүхэн хүрж байна. Эрдэнэ жаргал ахтай ярилцсан. Police banging the set still up to no good. Bring the pump, the body inside of the trunk. slumped. body and leave it in chunks. Slow to the phone, rolling the snow. West side, jumping out the whip with a full clip, then I let it bust with a deadly touch. Getting as fuck. Don't get stuck by the devil's son. burn by the flames. This ain't in the range. I'm bringing the pain. Locked in the brain. I don't give a fuck. Hanging myself, cut in the vein. Okay, За ингээд танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаар та бүхэн чихэнд яг одоо орж ирж байна. Миний хоолой та бүхний чихэнд. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор бол аа халдвар судлалын үндэсний эмч төр судалгааны эмч төр санчлагын эмч Эрдэнэ жаргал Эрдэнэ жаргал ах маань оролцож байна. Тэгээд бид хоёр бол ер нь ах トゥугийн барилгатай онон голын ирэг дээр ах トゥугийн барилдах хийсэн байгаа. Тэгээд нөгөө эрдэн жаргал ахыг бас одоо өөрөөр танилцуулаад бас одоо Piberi Specialty Coffee Shop-ыг бас үүсгэн байгуулсан хүмүүсийн нэг одоо хэдэн хүн байгалаа? Хоёр. Хоёр үнтэй амархан ахтай хоёр. Амархан. Хоёр ч хоёлаа хоёлаа юмч. Хоёлаа авдар судлаа юмсан. Энээс ажилтдаг. Ярьж эхлэх хөө. Яг анх та хоёр яг яаж танилцсан вэ? Яг энэ юун дээр танилцсан те? Ажил дээр л бид нэг кофе бол хүмүүсийн гоё холбож өгдөг шүү дээ. Хаанч хизээч. Тэгэл анархуугийн өрөөнд очиж бид би кофе уудаг гэсэн. Аха. Ямар кофе уудаг? Зүгээр зүгээр л ее ее шиг оо. Зүгээр тийм. Гүү тийм кофе арай биш. Арай биш. <laughs> Тэр чинь өөр дорд дорд амттын удаг. Чинь найрка шүү дээ. <laughs> Тэр үед юу анархуу ах бас юу гоё юу удаг гэсэн үү? Гоё кофе. Тийм. Гоё кофе гэх юм ааш найр одоо өөрөө яагаал. Манай хавдар судлалын хүмүүс нэг 9 гадагшаа явж ирчихэл анархуугийн өрөөнд кофег авчирч өгдөг гэсэн юм байна. Дээж юм. Энэ ямар кофе байна гэл тэгэл энэ тэнцэнээс явж ирсэн кофега уулгаж үзүүлдэг гэсэн. Одоо Starbucks-ийн юм уу зарж идэж штэ яг өөрөөр нь. Тий. Хурцаа. Тий. Тэрийг тэгэл бутлаа л. Тэгээ нөө автомат дрип машин дуугаал. Тэгээд тэгээ 14 онд 2014 оны хавар зүгээр л ер нь хоёлаа кофе шопны specialty тийм кофе шопны гэж яриад. Аа. Э, бас яг та цалингийн хажуугаар орлоготой болъё гэж бодохгүй. Аа. Тийм. Тэгээд нээсэн. Тэгтээ бол тийм амархан байгаагүй. Айгүйх саад гарсан л да. Эхлээд бүтлгүүцсэн бид гигантэнд нээх гэж хагаад карант нөгөө нэг усмас тавьж өгөхгүй тэгээд аа тэгээд хаанаас асаах вэ? <laughs> Усгүй юм чи яаж кофе гаргах юм? Дэлхийн нийт цэвэр усны 2 хувиар чинь кофе найруулдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр цэвэр ус асар чухал л да. Ямар ч хүний амьдрал. Тийм ер нь ер нь ус чухал шүү. Тэгээд бүтлгүүдээ за боли гэжсэн аа за Тэгтээ тийм саад ер нь бол ямар ч юм дэр гарч ирдэг л дээ. Юм эхэлж явах үед. Тэгэл тэрийг давж гараал нэг мэдсэн чинь тэгээд л бүр бизнес болсон явчихсан шүү дээ. Тэгээд бит хоёр одоо яг одоо энэ юуны сэвлийн годомчны одоо гэрэл годомчны юу ч яд юм юмсан. Хууснаар одоо солонгор ресторан байсан газар шүү дээ. Солонгор ресторанаар Юби кебабын хажууд Pepper Specialty Coffee гэдэг одоо кофе шоп байгаа. Манай Монгол залуучууд аа Монгол залуучууд. Залуучууд ирж орж үйлчлэлээрээ. Тэгээ одоо энэ гэрэлт годомч нэгснээс хойш бүр их болсон <laughs> тийм хавчаал нэмэгдэж байгаа бах тийм. Э, энэ газар нэг талаараа таалагдтын юм. Америкийн Нью-Йоркийн Times Square шүү дээ. Санхүүгийн гудамж гэдэг шиг бүх банкуд гэдэг байхгүй. Аха. Голомтон тий. Хас банк хам. Одоо нэг бухал эрэхтэй байгаа байхгүй. Бухал. Мангар том төмсгтэй. Энд нэг Монголын нэг бухыг авчираад авчил тээ. Бухны хөшөөл эрэхтэй байна да. Тэр яг би бас яг юг харж тэр Нью-Йоркт байдаг бухын хөшөө. Сайн байна уу? Нью-Йоркийн бохоо өшөө тэгээд Шанхайд бас байт юм лээ. Шанхай бас нөгөө санхүүгийн дүрхтэн. Тэгээ бас манай ч нөгөө өсөлтийг бэлэгдэж идэг байхгүй юу? Одоо нөгөө хувьцааны өсөлтийг. Тий. Одоо бас л ер нь баавга нь уруудалдаг тийм бэлэгддэг тийм. <laughs> Баавга нэг хөшөө хаана гэдэг. Баавга өчн тэгээд тавих дургүй хөтлөгт. Дандаа уруудчих юу зааж идэг байхгүй юу? Хувьцаа унжаах. Сонин тий. Бавганы э, юу нь юу нь тийм уруудалттай санагдтаад гэсэн юм л тээ. Аа тэр ч яхаа тээ. <laughs> Тэгээ Пиперигийн битэр юунд кофе шоп дотор сууж ин орж ирж э, бас кофе ууж байгаараа би бас их уудаг. Аа гэтээ бас яг ингэ нөө нэг би ч өөрөө мөнгөгүй болохоор <laughs> ингэж гоё яг ийм шинхэн хуурсан шинхэн ингээ бутлаад яасан юм кофе ихэнхдээ ууж чаддгүй л дээ. Дандаа нөө Нескафе мафе бас нарканы юм хийгээл тэгэл яг нэг кофе уусан болол явтгийн. <laughs> Тэгээ specialty гэдэг нь одоо яг илүү тусгайлан бэлдсэн гэсэн үг үү те? Ер нь тусгайл гэсэн үгтэй special тусгайлан тийм. Өөрөө хуурдаг. Аа. Тэгээ нэг одоо drip болон brew кофе гаргадаг. Аа. Бүх төрлийн кофенуудыг гаргадаг тийм газрыг л ер нь specialty coffee. Микрофон яг амныхаа ор дээр. Тийм. За. Яг манай э, жагаах бол яг кофены бизнес тэгээд юм ч хүн болохоор бас микрофоныг нэг барьдгүй. Өнөөдөр гартаа микрофон барьж байгаа. Тэгээ яг одоо нөгөө ингээл Tom and Tom's юм уу кафе бэнэ тэргээл ингээл юм сүлжээнд орж ороод ирлээ шүү дээ. Эднэрээс одоо яг юугаараа давуу талтай юм аа. Яг энд байгаа юуныхан хуурдаг уу? Кофебаны том томсхоо. Тэрийг сайн мэдгүй. Гэхдээ ер нь бол бизнесийн нэг алтан дүрэн байдаг байхгүй. Хизээч бит өрсөлдөх юм бол зүгээр л тэр мэдрүүлэх хэрэгтэй хүмүүст илүү гэдгээд. Яг юм учраас амсч үзэх хэрэгтэй. Ууж үзэх хэрэгтэй. Кофе нөгөө нэг хийдэг газрын бариста нь өөрөө кофендо дуртай байх хэрэгтэй. Тэрнээс mm -hmm зөвхөн тэрийг ажил гэж бодож болохгүй. Кофе өөрөө бас тиймэрхүү сүнслэг юм байдаг хөхгүй. Тийм чи хүнд тийм чи байглаас ургасан ямиг ингээд бэлтгээд хүнд өөрө гараараа утлмөрөө шингээгээ те. Тэгээд тийм сүнсээ шингээгээд ингээд өгч штэ. Тэгэхээр бас латэ харт гэж юм байна те. Урлагийн төвшөнд урлагийн төвшөнд хөгжсөн. 5 жилийн өмнө юм байгааг штэ. Тий. Монголд баг кофе шопууд ганц Кафе 99 гэж үүдэг л юу вэ? А кофе шопуд байсан байсан. Байсан тийм. Тэ арайч ийм Гэхдээ яг спешиалтэй. Тийм. Хэрэглээний хувьд одоо юу байсан бэ? Зүгээр найруулдаг кофенууд ер нь ихэнхдээ гэрт мэрт. Яг юм ер нь Европт бол кофег яадаг л та. Монголд төр сэргийх төвшөнд хэрэглээд байгаа байхгүй юу? Европт л нэг чинь яг амталж таашаал авахгүй ч тий. Нэг винотой л адилхан гэсэн. Амтыг мэдрэх гэж уудаг. Аа. Аа давхар бас сэргээш болно л та. Тийм, кофентэй. Кофентэй. А тэгэхээр илүү тийм бас шинэлэгтэй Монгол айгүй хурцтай хөгжиж байгаа. Бид нарыг анх нэгдэж хах хуурдаг газар цөөхөн л гэсэн. Аа. Одоо бол зөндөө болсон. Аа. Тийм. Тэгэхээр хуурж яа гэдэг чинь илүү одоо шин шин фрэш шинийг хэрэглэж шинэ кофе хэрэглэж гэсэн. Үнэр мөнэр тэр амт бүх юмд нь гоё илүү амттай те. Тий бүх юм илүү. Тэр тараах үед юу л байдаг л та те. Амар реклам шиг олчлаа. Гэтэ яг би өөрөө бас кофе уудаг болохоор өглөө болгоно нэг сайхан кофе уугаал баагаал гардаг шүү дээ. <laughs> Яг яачгүй баас өрөддөө. Уусны дараа. Гүрэл хөдөлгөөн ихсгдэг. Тийм. Эрүүл мэндэд аюул сайн л да. Баг байхад аав тэр ингээл бас ингээл уугаал найруулал уунгот би бас уух гад ингээд жоохон хөлтөд өсөлтөн зогсчтэй ингээд ерөөс уулгадаг байсан шүү дээ. Тийм тэр чинь тийм харамлж байхгүй юу? Тийм. Одоо тэгээд бас би нөгөө юуг сонсч байсан нөгөө кофе чи ер нь яг арабаас гаралтай юм уу те? Анх араб ер нь Африкээс гаралтай, Этиопоос гаралтай тий. А Этиопоос дээшгээ яваад Тий, Этиопоос тэгээд Монгол Аз руу яваад Түрк мөркээр явсан юм шүү дээ. Тий, тий. А тэгээд сүүл рүүгээ Европ руу ороод Европоос руу орсон тий. Тэгээд Бразил кофе, Колумб кофе гэдэр гэж хэлдэг тий. Тий, Өмнөд Америк руу нэлийн сүүлд орсон шүү дээ. Ер нь кофений соёл тий. Тэрийг Европоос үрийг аваад тий. Хойч тарьсан байх нь тий. Тэгсэн. Аа. Тий. Нүг одоо бразилчууд нөгөө жижиг зүгээр аягүй сайн байдаг шүү дээ тий. Япончууд анх 150 жилийн өмнө кофе тарэлж очих тарэлэх гэж очихдоо нутгийн ардууд тэр жижигцүүг аягүй их зааж өгч гисэн байхгүй. Тэгээд Япон тэгээд Бразилийн жижигцүү гэдэг тийм урлаг хөгжсөн. Шинэ урсгал баг гараад гараад ирсэн тийм. Одоо ер нь файтингаар аягүй сайн шл Бразил. Тийм. Япончууд энэ нөлөө их хийдэг кофетэй холбоотой. Япончууд тэгэхээр кофег баг өмнөд Америкудаас их төрүүлж хэрэгжилж эхэлсэн гэсэн үг баг. Аа ер нь их газар нутаг жижигхэн болохоор ер нь Өмнөд Америк их нутгаар японочууд бас тарэлт хийдэг кофений. Дэлхийд хоёрт ордог японочууд ер нь импорт тэгэхээр экспортороо тийм нэлээд тэргүүлэгч тэргүүлэгч юм тий. Тийм. Тэр нөцөө кофе шоп утс. Аа за за. Өнөөдөр таг тасарсан байгаа. Ярьслага хийж байгаа. Тийм. За тэгээ кофе шоп тэгээд ингээд Монголд одоо баг хэрэглээ нэг тийм нэс кафе мафе байж байгаа одоо илүү юм юу болоод амт чанартай урлаг ингээ хүн ингээ хийж байгаа нөө баристагийн урлаг гэдэргээ те ингээ хөгжөөд тэг ер нь шинэ юм бас хордог хүлээж авчин те Монголд манай нөгөө анархуу бас юу Японд мастерийнхаа ажлыг хийж явах далимдаа сурч исэн бохгүй баристагаар аа Тэгээд бид нэр сургалт явуулдаг гэсэн. Сүүлийн нэг жил явуулаагүй. Аха. Баристагийн сургалт явуулдаг. Одоо тэндээс төрсэн баристанууд одоо танахаас төрсэн хүмүүс гадар ажиллаж байна уу? Аа зөндөө ажилладаг гэсэн. Ер нь гайгүй гайгүй кофе шопуудад байд юм лээ. Тэгээ энийг бас би тэгж боддог байхгүй. Аа юу нас цааш унсаж исэн л да Википедиа бас танаа нөгөө э, шинэ жилийн юм дээр очиж э, ярих та. Бас нэг кофе шопын тухай бас яг юу тийм ярих юм юу байт юм бол тэгсэн чинь нөгөө англид англид кофе орж ирэхээс өмнө хэдгээр зуунт чинь 12 дэх зуунд л кофе орж ирэхээс өмнө бүх хүмүүс яг өдрийн турш дандаа алкогол хэрэглэдэг байсан гэж аахгүй. Тэгээ ер нь бол ажлын бүтээн муутай пив уугаал ч юм уу те тэр нэ эйл тэр гэл өөртөө нэг яасан юмнууд ууждаг. Тэгж байгаа кофе кофе тэгээд цайны соёл орж ирээд тий тий кофе шопууд нэгдээд тэрнээс хойш ер нь их тийм оюунлаг хүмүүсийн цоглардах газар болсон эсвэл уран бүтээлчдийн ч юм уу те бас тийм тал их ажиглагдаад байдж штеп. За бас нэг юм түүхэд ч нөө 1880 онд бас Англи хатан хоригдж исэн юм билээ кофе шопуудыг хаалгаж исэн. Яг тэгвэл тэр кофе шоп цуглаад хүмүүс аюу оюунлаг юм яриад нөгөө нэг төр зэхийн эсрэг босчих гээд исэн гэдэг Тэр их мэдлэлтнүүдийн үүдээс их мэдлэлтнүүдийн үүдээс хоорондоо хувилдаа үсээд уг нь бас сохтуурал байж ах хэрэгтэй байхгүй баарнс тий. Зодтолтоо зодтолтоо чи кофе уугаад арай өөр өдрийн цагаар тий өдрийн цагаар уудаг хүмүүс хоорондоо яадаг тэгээс ер нь одоо Америк хөнгөлтөд Starbucks хүмүүс ингээл юм юм ажиллаа хийгээл үйддэг юм лээ тий ингээл янз бүрийн газруудаа Монголч гэсэн одоо танад ч гэсэн тэгдэг үстэй тий хүмүүс уулзалтуудаа хийж уулзалтуудаа их юм би ч өөрөө уулзалтуудыг хөвчлэн хийдэг Тэгээд ямар сайн юм те тэ нэг хүн их мэдлийн өөдөөс те одоо тэгэхээр нөгөө миний бас одоо яг ярихыг өнөөдөр яг тантай ярихыг хүснэ яг сэтвтэ бас жоохон яг сая бол жоохон холбоос үүсчлээ л те. <laughs> Тэгээ нөгөө одоо хавдар судлалын төв дээр одоо таны хийж байгаа энэ судалгааны талаар бас сонсогч нарт ер нь одоо сонсож байгаа хүмүүс бол дандаа 20-оос нэг 30 насны залуучууд гэдэг. Нэг амар олон хүн сонсдгүй л дээ. Гэтэ сүүлийн дугаарыг нэг 2000 хүн сонссон байлээ. Аа тэгээд би ч өөрөө яг энэ сэдвэр сэдвэр юм энэ яг одоо энэ гэдэг нь чашаа. Одоо энэ бол аа канабисгийн ургамал байгаа шүү дээ. Одоо энэ бол одоо дэлхийн түүхэнд бол түүх нь бол үнэхээр баялаг юм билээ. Бүр одоо бичиг үсэг үүссэн те цаас үүссэн цагаас анх хятадууд цаасыг одоо тэрнээс ч юм бүр тий Балар эртний үеэс тэрийг бол хэрэгжилжсэн байна. Хэрэгжилжсэн гэсэн тийм юу. Ниндерталчууд тэр хэрэгжилжсэн тийм баримтууд гарч ирд юм билээ. Ниндертал гэдэг чинь нөгөө тий одоо Европын хүмүүс одоо энэ нөгөө юу юм шиг Орос морсын нэг зарим бокс ч тэр яг тийм Ниндертал төрхөөж гэдэг тий. Тий. Би болохоор нөгөө Төв Азаас илүү одоо яаж гэсэн Төв Азад анх одоо нэг ургаж эхэлсэн. Төв Азийн өндөрлөг уулархаг нутгуудаар одоо хэдтэй баруун хойд зүг ч юм уу те Монголын алтайгаас урагшаа ч юм уу төвд мөвтэн тэр хавар ингээд ургадаг байжгаад тэнцэнсээ одоо хятадын юун дэр хятадууд анх цаас хийжсэн гэж сонсчихсан. Ороо тэр цаас хийжсэн тэгээд хятадын анхны ямар хаан ч гэн улсыг байгуулжсэн хаан тэр юуг одоо канабисыг юунд ашиглаж исэн өөрийн одоо эмчилгээнд бас ашиглаж исэн гэдэг тиймэрхүү юмнуудыг нь бас уншиж суух. Анх бол би хамгийн анх бол зөөрэг Боб Марлигийн юуг сонсоод Боб Марлигийн тэр дуу муу юм энэ тэр нэг тэр навчиг харжсан ахгүй юм. Тэгээ таван салаа навчин гэж. Тэгээд энэ яг юу юм бол гэхэл юм сонирхол. Тэгээд нөгөө нэг манай монголчууд бол энэ ч бол хориотой те. Тэгээд хориотой зүйл байсан. Тэгээд ер нь аа нэг удаа яг дарханд явжгаад бүр яг тэр навчин ургаж байгааг харж байгаа байхгүй би. Тэгс чи юу вэ? Тэг чи бүр ямар амар ургах юм бэ те. Нэг хаасааг ургаж мургадаг. Хаасааг ургадаг. Тий, ер нь Монголд ингээд юм ургадаг юм билээ те. Ер нь зэрлэгээр нилээх ургаж байгаа. Аа. Тэр зэрлэгээр хин юу гэдэг юм бэ? Канапс юу гэдэг лээ. Рудералис. Рудералис. Тий. Тэгэхээр тэрийг нөө монголоор бас олсны ургамал гэдэг. Олсны ургамал. Тий. Тэгэхээр олс лам нар алга ус гэдэг үс юм билээ. Тэгээд алга шиг юм. Тэгээд алга шиг болохоор нь тэгээд хүнд өвчтэй хүмүүст хэрэгэлдэг. Тэгээ үүрийн дөрвөр дөрөв цагт гарч түүгээд отчноор тэгээ хаанаас түүж байгаа мэддэгдүүлтүүд тийм нууцаар нууц тийм соёлтой байсан мөлий. Монгол амнар уу? Тийм Монгол амнар отчноор. Аа. Тэр энэ одоо нөгөө би тэр юу уншиж ирсэн нөгөө аа нэг бас баримтат кино үзсэн юм аа. Юу вэ? Cannabis юу ч үлээ. Нэг Канадын нэг хэдэн залуучууд хийсэн тэгээд ер нь юутай энэ биеийн эмчилгээний чанар нь их байдаг. А манай монголчууд ингээл залуучууд ингээ хаяа төвж мөгөөд ингээ бэрэгдсэн байдаг шүү дээ. Шорон моронт ч орж исэн тохиолдол зөндөө байдаг те. Тэг би аим гайхдаг гэсэн байхгүй. Одоо энэ ийм ийм одоо би сайн юм бол яагаад ингээ хүмүүс хоригдоод идэв те. Яагаад ингээ тийм гэсэн чинь манай монгол улс ч одоо нэг одоо мансууруулах аа бод мансууруулах юм юу лээ нэг тийм хууль өгдөө шүү дээ тий. Мансууруулах бод зэгтгэлээ. Тэр хуулийнхаа юу нь болохоор манайх яг нэгдсэн үндэсний байгууллагын нөгөө 1970 70-д оны 60-д оны конвенцийг дагдаг. Тэр болохоор яг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас яг 60 70-ад оноод Америкуудын одоо санаачлагаар нэгдсэн үндэсний байгууллага тийм юу гаргаад конвенц хийгээд одоо ийм ийм бодисуудыг одоо дэлхийд даяар энэ эргэлт, хөдөлთა, үйлдвэрлэлтэй одоо энэ бүх юуг нь одоо хааж хориглоё. Тэг энэний эсрэг тэмцээгээд одоо нөгөө яг хар тамхины дан гэдэг байгаа. Тэр ойл одоо шинэ одоо орчин үеийн хар тамхины дан эхэлжсэн. Тэр бол зөвөр нэг нөөбтөр ингээд нөгөө конвенц хийгээл бүгднгээр нь одоо улсуудаар нь дэмжүүлээл. Тэг тэрнээс хойш одоо манай монголчууд чинь 2000 хэдэн оноос үлээ 90 хэдэн оноос ч үлээ тэрийг яг мөрдөж байгаа юм л тест. Тэгээд нөгөө ер нь бол яг монголчууд өөрсдөө санаачилсан ч хойл биш юм билээ л дээ. Зүгээр л яг нүүбэс ингээд дагаад яаж байгаа. Тэгсэн чинь харин одоо ингээд сүүлийн үед одоо их судалгаанууд гарч байгаа тийм. Баруунд одоо энэ хор тав дрын эсрэг өөрч одоо хор дрын эсрэг тэгэл өвчин намдах, татал тавиулах зөндөл 20 хэдэн төрлийн үйлдэлтэйгээр гарцсан л та. Аа. Энэ яг их сургуулиудын одоо Стэнфорд, Кембриж бүгд л энэ тал дээр судалж байна. Мадридын сургууль тий. Дэлхийн нийтээр энийг судалж байна. Америкт одоо бүр яаж те одоо за Голландд бол угаасаа юу энэ бол энэ хэрэглэн бол одоо кофе шопуудаар те баялж уулчлалын асар том юм зах зээл гэдгийг харуулсан. А дээрэс нь бас нөгөө эмчилгээний зориултараас э, одоо тарж ургуулж одоо зард юм лээ. Бид нар чинь нөө нэршил гэдэг юм а зөө өгч чаддгүй. Тэрэн дээрээ толгой эргээд бүр буруу ойлголттой болчтой юм билээ л дээ. Ер нь ихэнх юм дээр одоо пи ууж байгаа нэг чи арх уугаад байгаа юм гэхээр GPU ч нэг өөрөө өмгөөлж шүү дээ тий. Одоо хэрвээ канабис хашин шэргэлж байгаа нэг 60 тайм хэрглэж ийн гэхээр чинь утахгүй шүү дээ. Кокаиныг хэрглэж ивэл одоо яг героин, кокаин тий. Үгүй тэгэхээр нэршлээ бид тэр ихлээр зүв болох хэрэгтэй. Тэгжиж хүмүүс зүв ойлголттой болж эхэлдэг байхгүй. Хар тамхи гэдэг одоо нэршлиг ярил л да тий. Тэгээ нэг бол ингээ манай хөвлөлийнхэн ч юм уу одоо дуртай нэрлэж шүү дээ. Уран бүтээлч ч хүн болгол хэрглэж шүү дээ. Тэгээ яг цаана яг яг энүүгээрээ яг яг юу хэлээд байгаа нь айгүй тодорхой бас тий. Гэтэ анх яг энэ хар тавих гэдэг нэр чинь нөө нэг хятадын одоо хар тавихны даймаа ингээл тий. Одоо тэрнээс үүдэлтэй би би тэгж л сонсчихсан түүх хичээл дээр. Магадгүй тийм баха. Нэг англичууд хятадд хятадыг колоничлох гээд хятадын одоо хүмүүст гудамжинтэй ба одоо юм хар тамхины юм газар тэр нь одоо нөгөө нэг героин л байсан мөлий. Героин тийм намун цэцэг байсан байхгүй юу? Тэрийг татдаг тийм газрууд үүсгэсэн. Хятадтай хятад хүмүүсүүд одоо тийм мансуур бол тэ. Тийм юмд одоо донтуул донтуулж байгаад одоо колоничлох тийм юутай байсан юм эсвэл одоо яасан тэ авж байгаа торгоныхоо оронд тийм хар тамхи шахсан юм байсан тэ. Мэдхгүй тэгээд амар дайн хийжсэн. Хар тамхины нөлөө гэдэг бол асар ихэлтэй. Юу н хар тамхиг нөгөө нэг та энүүгээр яг алиг нь хэлээд байгаа. <laughs> Би яриа хүндийг хэлээд байгаа. Хүнд. Тийм. Одоо нэг кокаин, героин. Хар тахны манж улс бүхэлдээ задарч ирсэн бохоггүй манж чин улс хар тахнаас олж. Дараа нь 70 60-аас 70-ийн донд Вьетнам, Америк гин дайнд бас Америкуудын гол энэ ялагдчихсан тий. Ялагдсан ч гэжтэй тэгээд гол ингээд энэ алдсан юм ийм эс. Юн дээр цэргүүд маш э, тиймэрхүү героинд орж исэн. Тэгэнгүүт яг тэр Вьетнам, Камбож, Таиланд ч яг бүр героины одоо дамжин өнгөрөхцөг гэж явдаг. Хамгийн том дамжин өнгөрөхтэй. Дамжин өнгөрөхцөг гэдэг юм лээ те. Тэгэнгүүт энийг мэдсэний дараа Афганистан л бас Оросод орсон. Афганистан ч бас героин дэлхийн одоо хэдэн хувийг хангадаг гэлээ? 60%. Нийт өөрхөн төсгийнхөө 60%-ийг героиноос болдог. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага угаасаа худалдаж авдаг морфин ихийн тулд Аа. Тийм. Тэгэхээр энэ бол зүгээр а тэгэхээр хууль бусаар ах юм бол героин болчин те. А хууль ёсоор ах юм бол морфин болчин те. Тэгэхээр сони те. Усруулт нь арай өөр байгаа авсан. Тийм. Фах тэгэхээр чин тэгээд тэгэхээр энэ зах зээл угаасаа том. Энтэй бол сайн уу Канадын ерөнхий сайд хэлсэн л хэлээ л дээ. Трюдо тийм трюдо 100 канапс центлаар хэлсэн мэлээ. 100 жил бид нар энэ шоронд орох шоронд хийх хийж л тэмцлээ хүмүүсийг одоо өөр аргаар тэмцэх хэвээр аа тэмцэх биш энийг зөвшөөрөх хэвээр 21 нас хүрсэн хүмүүс хэрэгжилж болно тодорхой тунгаар энэ хүний бид эрүүл мэнд зүрэг биш яагаад гэвэл Колорадод жилд 12 мянган автослоор автослоор өгч байна 120 хэдэн хүн архины хордлогоор нас урж байна канапсын хордлогоор канапсаас болж өгсөн хүн байхгүй байхгүй 0 хувьтай Тэгээд яагаад энэ хориглоод байдгийг яагаад энэ ингэж яагаад гэдэг тийм ямар ч батлагдсан нотлогдсон юмгүйгээр одоо энэ лүү тэмцгээ болиг Америк 25 мууж зөвшөөрсөн байна. Канада зөвшөөрөгдсөн байна. Америкийн 50% зөвшөөрсөн шүү дээ. Тийм. Ер нь бол 50% зөвшөөрсөн 50%. Гэхдээ баг хамгийн хүнтэй муужууд нь баг байгаа те тэр дотор. Тэгэхээр 50-аас ч их баг те. Европууд бүгд имтэлгээний имчилгээний журмаарх нь бол хинхэн зөвшөөрсөн байгаа. Одоо нөгөө чөлөөтэй хэрэглэх нь бас цөөн орнууд байгаа. Аз бол энэ тал дээр нэлээд хоцрогдсон явж байгаа тийм. Аз нэлээд хоцрогдсон явж байгаа. Э, одоо тэгтээ удахгүй хөгжих баха. Ер нь бол хятадууд аягүй их юм хийгээд байгаа юм байлээ. Интернет дээр үзэхээр Израильчууд ч одоо бүр зевсгийн 8-наас илүү ашиг болох юм байна гэд Африкийн зарим улсуудад тарилж байна. Тэгээ энэ Израиль энүүгээр ирээдүйд баг төсөхийн 20% болно гэж төсөөлж байна шүү дээ. Израилийн тэр судлаач тэд нар бүр 60 70 оноос судалж ирсэн юм л те нэг. Тий. Ер нь баг хинч баг судалдаг байх үеэс юм те. Тэрнээс өмнө ч бүр 1800 онод Америкийн эмийн сангуудад яг cannabis oil extract гэдэргээ зардаг байсан мэт л зардаг. Ханиадны эм дотор оруулаад. Тэгсэн чинь 1900 хэдэн онд ч үлээ 30 хэдэн онд лөө нэг сонин сонингийн газрын эзэн Америкийн сонингороо дамжуулж тэр бас э, тэгж тайлбарладаг юм л да. Юу ч гэсэн сонингороо дандаа нөгөө нэг юм хар PR хийсэн. Одоо юу гэдэг нь өөрөө цагаан ирсэн хүн. А энэ канабис канабис гэж нэрлэхгүй марихуана гэдэг шинэ нэр өгөөд энэ марихуана гэдэг одоо энэ чөтгөрийн одоо оргомлыг те харууд буюу негрүүд одоо Мексикуудыг татаад цагаан хөхнүүдийг хүчинтж чинь Тэгээ гимт хэрэг ихсэж гин гэсэн тийм худлаа юу нийлж цагдаа нартай нийлж гаргаад тэгээ ер нь нөгөө нэг юм оо баг ястнуудыг гэх юм уу те одоо тэднэрийг цөөнхүүтэйгээ одоо хавчих ч гэдэм юм уу а бас цаагуураас нөгөө нэг өөрөө их сонингийн цаасны бизнес гэх байсан гэсэн чинь цаасны бизнестэй нас өрсөлдөхүүц одоо бас нөгөө одоо энэ олсны ургамал гэдэг байгаа энэгээр чинь цаас хийдэг одоо 500 мянган бүтээгдэхүүн гаргаж авдаг гэж байгаа анх Ford машина күүзүүг күүзүүг хийжсэн те. Бүр лантуугаар ингээд цохиод ингээд яахчгүй байгаа тийм бүр бичлэг нөөдөг. Тэгэхээр бас нөгөө цаана маш олон салбартай ингээд өрсөлдөд байгаа болохоор энэ ингээ хориотой байдаг гэж магадгүй те. Тий. Тэр бол бас нэг шалтгаан байгаа л бах те. Cannabis гэдэг нь болохоор латин нэршнэлтэй. Марихуан гэдэг чинь зөв Мексикийн тийм нэг тамхи байдаг гэсэн гэсэн чинь тэрийг нь Испани нэршил юм шүү лээ. Аа бас Cyber Seal гэдэг хамтлаг байдаг шүү дээ. Тэр чинь юу нас тийм утгатай шүү дээ. Тийм марихуан нэг ургадаг, толгод гэсэн л утгатай. Тийм үү. Тийм. Cyber Seal. <laughs> Тэдний доод ер нь дандаа тиймэрхүү тийм. А тэгээ Монголд хүмүүсийн одоо танд одоо одоогор та яг энэ яг ямар судалгаа хийх гэж байгаа талаар бас миний хийж байгаа судалгаа гэхээр би ихний ээлжинд яг хав тэр ойлын CBD, THC-г хоёр тийм биологи хэлэхэд бодис агуулдаг байхгүй канабис ч. Тэгээ CBD нь болохоор хавдрын эсрэг үйлдэлтэй гэдэг нь дэлхийн нийтээр батлагдчихад байгаа. Маш олон хавдраас гадна маш олон өвчтөн Паркинсон, Альцгеймер, деменшиа гэдэг. Тэгээд эдрийг эмчилж болдгийм байна гэдгийг бол баталсан. Аа өөрчлөнө гол яг ярихчихсэн юм чи юу вэ? тэр нөгөө би нэг Мадридын их сургуулийн тэр холгон дээр хийж байгаа юмнуудыг харсан судалгааныг тархины автор автор дээр одоо холгон дээр тархины автор үсгээд тэрэн дээр нөгөө нэг тэр тосоо яагаад тэр хавдрын эсүүд дээр одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлж байгааг нь тэрийг яагаад одоо тэр THC те одоо гол нөгөө нэг юу гэдэг нь мансууруулах бодис гэдэг юм уу те яг тэр яг итгэвч бодсон CBD тэр хоёрыг ингээд хоёулын ингээд тэр тархины авдарн дээр хараад ингээд молек юугаар хараад микроскопоор ингээд хараад тэрийг нэг судалж байгаа юуг нь харсан. <coughs> Тэгэхэд тэр хавдрын эсүүдийг ингээд нэг бүрхэж аваад тэгээ нэг хавдрын эс чинь ингээд өөр эсүүдийг яаж одоо би нэг бол танаас э, хамаагүй муу мэдчихэж шүү дээ. Тэгээ хавдрын эсвэр нь яаж одоо тархах юм бэ яг? Тийм гинэ. <laughs> Би бол сайн мэдэхгүй шүү дээ. Хавдрын эс бол яг уу нүүн өөрхөн өөрхөн биеийн эсрэг одоо ажиллаад байна л гэсэн үг. Аа. Манай нэг эрдэмтний хэлсэн тодорхойлолт нь хамгийн над таалагдтыг. Ямар ч улсын эрдэмтдээс Монгол эрдэмт Монгол эрдэмтний хавдрын эс бол өөрхөн эс өөрхөн биеийн эзний эсрэг боссон тий босогч хэлсэн байдаг байхгүй юу. Тэр мэдээж эзэн өөрөө буруу үйл хийж ижил тийм эсийг босгож ирдэг байхгүй юу ер нь л тий. Амьдралын э, буруу буруу хөвшилтэй манай Монголын одоо энэ нэлгний автор одоодны автор тий. Тэгээ өөр чинь энэ хоёроор одоо дэлхийд бүр дэлхийд нэгт ороод байгаа шүү дээ. Нэлгний авдраар нэгт, тодоодны авдраар хоёрт ороод шүү дээ. Тэгэхээр элийг энэ авдар одоо юунаас олж үсгүй олон юм. BC вирус, вирус. Вирус. А тэр вирусыг тэр вирус хоол хүнс э, туссан тохиолдолд хоол хүнсээр биш цус бэлгийн зам. Бэлгийн зам аа. Аа. Ер нь бол бэлгийн замаар сүүлийн үед 90% алтурладаг гэдэг лалцсан шүү дээ. БЦ вирусоо. Тийм ямар цус чин дандаа нэг удаагийн шприз шпризээр одоо шприз тийм болцсон болохоор ер нь бол ер нь л ихэнх халдвар төвчнийг л бэлгийн замаар болгодог шүү дээ. Сүүлийн <laughs> ертөндөд. <laughs> Яасан хэцүү юм бэ гэж. Тэгэхээр одоо манай Монголд бол яг иймэрхүү төрлийн эмчилгээг яг нь яаж хийх юм бэ? Одоо за хүн хавдартай гэдгийг мэдлээд мэдээд онцлуулаа те яалчгүй хавдартай болоод ирэхээр тэрэн дээр бас хортой хоргоо гэдэг бас тийм тэр онцлогоо их бах те. Тий хортой хоргоо гэл. Хортой нь илүү юм агрессив үү? Агрессив мэдээж. Хоргоо хавдар бол тэгэл хүн баг мэдгүй яваад ичж болно шүү дээ. Тийм үү? Тийм. А зүгээр нэг юм хавдар ингээм том болоод бүр өсөхгүй баг удаан удаан байх хэвээр сургуу хавдар бол өсөлт нь удаан тэгээ үсэрхийлдэггүй үсэрхийлнэ гэдэг нь юм өстэй өөргүй өөр өсөлтөн лөө ингээд үсэрхийлчихдэг байхгүй аа тэнэр хахчихдаг байхгүй биеэр аа тэгэхээр тэндээсээ одоо шимийг аваад байна гэсэн үг те тийм өөр ихтний авах хөстэй дижилийг аваад байна тийм хордуулна бас аа хөхүүлэх үү тийм хордуулж хавдрын хордлого гэсэн байна нэг тийм судалгаа би сонсчихсан нөгөө Монгол хоёр эрэгтөөний нэг нь хавдраар явдаг гэлээ. Бараг тийм тэр ер нь хэр ортой. Угаасаа л чи хэрэв зүрхний өвчнөр өгөхгүй бол хавдраар өгөх нь тодорхой гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Дэлхийн хөрөнгөлтөн байгууллага. Яа, зүрх сүц. Аа. Угаасаа дэлхийн хаач нэг нэгт үйт юм. Аа. Дараа нь хавдар. Аа. Нас уралтаараа. Тэгээ одоо Монголд яаж имчилж байна яг одоо л За онцлоод яачлаа. Дэлхийн гайдлайныхаа дагуу нөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас уу? Тийм. За орчлагын дагуу. Гол нь мэс заслийн эмчилгээ. Мэс заслийн өвчин гэж өгдөг л да авдаг юм. А ер нь хаглал авахл өстэй гол нутгийг нь. Аа. Тэр ер нь хэр үрдөнтэй. Хэдэн шатаас л болно. Үе шатаас тэр хүн хизээ онцлогдсноос бол. Аа эрт эрт авал эрт байх тусмал хитрэх магадлал өндөр үү те. Өндөр. Аа тэгээд ер нь таны ажил дээр харж байхдаа ингээл яг өвчтнүүд ч одоо ингээд те нас орж марсан юм байдаг уу? <laughs> Юусг манайх төр чинь байнга л тийм баг шүү дээ. Тийм үү. Аа тэгээ ер нь ингээд яг тэр тийм ингээд харах ажил дээр өдөр тутам харах ч юм уу те. Энэ таны нэг судалгаа хийх энэ одоо энэ хүслийг одоо те би болгосон төлөхөц болсон гэж бодож байна. Тийм мэдээж хүн чинь амьд гарахын төлөө амар тэмцэж байгаа юм чинь зарим хүмүүс. Тэгэл ер нь энэ урмлын судалгааг ингээд эхлүүлсэн тохиолдолд ядахтаа имжлэг имжлэгдэх чаддгүй маа гэхэд хөмждөх одоо нөгөө зовирын салах хэрэгтэй байхгүй юу? Аюу хими имжлэгээ биш те. Хими имжлэгээ одоо ямар амар би одоо ерөөс төсөөлж чадахгүй яг ямар хими им гэдэг бол өөрө хорлоо хорыг хороол гэж байна шүү дээ. Ер нь хор тавдрыс ч өөр аягүй хортой. Тэрийг адилхан хортой бодисоор л устгаад байгаа байхгүй. Тэр занд нь хүн өөрөө өргөддөг байхгүй. Бас эрүүл хэсүүд нь эрүүл хэсүүд нь тэг хүн заримдаа тэрийг даахгүй байх тохиол байна. Би эсэргүүцэл тийм эсэргүүцэл суулрна дархлааны хэсүүдийн бүгдийн онгаа 240 халдвараар насурах тохиолдол их байдаг. Аа. Бүр хоёр дахь шалдвар гэдэг нь тэрийг амжилж явах явцдаа өөр халдвар аваад оо. Тэгээд зүгээр ханиад тусаад ч юм уу. Хатгаа өдр авах. Пүүх. Тэгээд миний яг хийж байгаа ажил бол яг цэврээр нь ялгаж аваа CBD бодис өндөртэйг нь ялгаж аваад аа өөрөнгө гэсэн брэнд үүсгэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ Монголын нэг тэгээ хавдрын эсрэг үйлдэл хэр байна гэдгийг сайн судлаад тэгээд эхлээд бол бас хүн дээр бол шууд орч болохгүй бах тий. Харин тий. Энд чинь бас нэрэн штэ одоо манад бол хууль хуулийнхан одоо юу гэдэг энийг бол одоо хүртэл бас нэг хүмүүст одоо хичнээн одоо хуулаа сайн мэддэг ч гэсэн нэг юм хар тамхи гэдэг нэг юм тийм балаа юм нэршилтэй хүмүүсийн ингээд ойлголт тэрэнд ингээд ханд хандлагыг айгүй ингээд буруугаар тодорхойлоод байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр одоо энийг бол одоо юу гэдэг хар тамхины төлөө э, хар тамхиг одоо дэмжиж чинь сурталчилж чинь гэдэг юм тийм. Тэгэхээр манайхны хандлага ер нь их айгүй тийм мухар сүсэг стилийн те ер нь юм шинжлэх ухаан чинь юу их дутмаг байд юм шиг юм. Угсаал ямар ч юм дээр шинжлэх ухаан ханддаггүй шүү дээ наач. Дандаа хар практикаар сонссон дууснараа нөгөө нэг юмч дэмслэл юмсэлжсэн эдэнгүүртээ хаста манай лам ах хаста сайн ах шиг гэдэг. Харин тэр шиг. Тэгэхээр энэ бол одоо яг юуны хувьд бол одоо те яг монголчуудын эрүүл мэнд гэх юм уу те одоо хүн төрөлхтний эрүүл мэндтэй бол айгүй ач тустай маш ач тустай гэдэг нь одоо нотлогчлоо шүү дээ те. Энийг одоо гол нь бидний одоо бидний хийх ёстой ажил бол энийг энийг сурчлах хэрэгтэй. Сурталчлах зөв талаас нь те. Зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө нэг э, юун дээр э, уут 50 уутан дотор нөгөө өөстөгцэн баригддаг хөхтөж тэр тэр имижээс холдуулмаар байгаа бах тий. Тийм холдуулах хэрэгтэй. Холдуулаад яг зөв би болохоор ингэж боддог байхгүй. Ер нь ямар ч ургамал юм уу тий одоо ямар ч зевсэг ч юм уу юм бол ерөөсөө юугүй муу сайн муу гэсэн тийм чанар бол байхгүй. Аа буу бол зүгээр буудна тий. Тэрийг бол хүн яаж ашиглахаас л одоо шалтгаалж байгаа тий. Тэгэхээр тэр нь ашиглаж байгаа хүн хүнд нь асуудал байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдэг архийг ч гэсэн хүмүүс одоо янз бүрийн байдлаар л ашиглаж штэ. Сайхан одоо хорим найран дээр бэлэг ерөөл хэлэхэд ашиглаж байна. Эсвэл одоо юу гэдэг одоо бүр буруу аргаар нь ч ашиглаж штэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар энэ хүнд л асуудал баг шиг байна л да тийм бид нарт. Тийм хүнд нь л баг штэ. Зорилго нь юу юм те. Гэтэ угаасаа буу бол угаасаа муу зорилт юм. Анханасаа те хөнөөлт зэвсэг гэдгээр гарч байгаа Эсвэл өөрийгөө хамгаалах ч юм уу. За тийм байж болох байж болно. Тий. Гэхдээ одоо нэг буутай баг ингээд дарамтлаад байвал би буутай байвал бас арай дарамтлуулахгүй байх юм да тий. Канапс бол угсаа байгаль дээр ургаж байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэрийг яаж хэрэглэх нь тухайн үнээс л тухайн үнэ зорилгоос л хамаарж байгаа байхгүй юу? Тий. Манайх ч аюу нэг сонин шинжлэх ухаан шинжлэх шинжлэх ухаан зангүй шүү дээ. Жишээ нь байгалийн гаралтай гэхээр бүх юм сайн гэж ойлгодог. Байгаль дээр ч өөр хортой маяг их шүү дээ. Чин бидний зүгээр татчаа табако гэдээ урмалж тамхи болдог байхгүй юу? Гэтэ байгалийн гаралгүй юм ер нь байгаа мó. Дэлхийд дээр байгалийн гаралгүй синтетик юм зөндөө байгаа. Чин одоо нөгөө метр гээл байгаа шүү дээ. Тэр чинь ихтэй нэг үүсэхэд эхлээд нэг юм байгалийн гаралтай нэг түүхий материал бүр философик болоо явчлаа. Тийм байгаль та. Тэрийг яг уу физик химийн хувиралд оруулаад ирэхээр синтетик болоод хэрэгжилж байгаа байхгүй. Бүх цаад э, үг үндэс нь мэдээж байглаас л гаралтай байна шүү дээ. ертөнцөөс л гаралтай байна шүү дээ. Аха. Одоо тийм Монголд бас одоо мет яаж нэм амир юу нөө те метний хэрэгүүд одоо энэ айс гэдэг байгаа те. Иймэрхүү бодисууд бас их байна. Одоо ер нь бол ингээд хараад тахтаас одоо тиймэрхүү зарж мардаг хүмүүс бас их байдаг юм шиг үлээ те. Амар үнэтэй зардаг Тэр нь гэсэн. Бүрийн бүлэгл маягийн болцсон те. Тэгэхээр би зүгээр хараад байгаа хгүй. Энд нар бол яг яг үндэ тийм муу хүмүүс бол биш ээ те. Яг зөв муу хүмүүс гэж хэлж олно л доо те. Мэдээж болохгүй юм хийж байгаа. Хуйл зөрчиж байгаа те. Чи эрүүл мэндэд муу юм одоо хүмүүст одоо ингэ тарааж хүмүүсийн амьдралыг одоо сүрүүлж болохоор ч юм байж байгаа шүү те. Тэр нь да гэхдээ яг тэр хүмүүс яг хийгээд байгаа юм бол зүгээр бизнес байгаа байхгүй те. А зүгээр л хориотой бизнес. А тэгэхээр одоо illegal гэдэг нь те одоо нэг хар тамхины 8 болцдог. А хоройгоо зүгээр яг нэг юу албан ёсны бизнес болохоро тэр нь одоо юу гэдэг айдер бол гэдэг юм байдаг. Америкт бол яг мет гэж байгаа юм. А тэрийг зүгээр эмчнэр ингээ хүүхдүүд одоо яадаг хичээлдээ төвлөрч чадахгүй байгаа хүүхдүүд төгчдөг юм уу. Тэгээ тэр нь жоохон буруу л да. Америкийн эмчнэр бол бас хаамаагүй юм өгдөг юм шиг л. Гэтэ яг тэрийг зүгээр нэгin зүгээр ингээд <coughs> нэг агаа адилхан бодисыг нэг нэгэ гоё нэр өгөөд айдар бол нэр өгөөд ийм сав пакетэн тэгээд имийн сангаар ингээд лангууны цаанаас те ингээд гоё им им зөч ингээ зарж ах гудамж нь зүгээр нэг юм гангста ч юм уу те нэг багийн дилер багийг зарж ах хоёр шал өөр байх те одоо хүн зүгээр ихтлгүүрийн гадаа ингээл хүмүүс цаг маяг зараа үйддэж штэ аригчтай тэгэхэд хүн хэзээ ч тэрнээс авдгуулахгүй те яг дэлгүүр байгаа цаг те дэлгүүр байхгүй бол тэр хүнээс авна штэ тэгэхээр одоо энийг одоо энэ нөгөө бид нар ч одоо энэ харт тамхины бүлгэлтэй амар тэмцээ. Бүр эдгээр ингээл улам чангалыг, хойлоо чангалыг те. Улам одоо хүчээр хүчээр үзье хэвээр лантуугаар зөхий гээл байгаа шүү дээ. Тэгт тосом ер нь ингээл энэ яг нэг мангас шиг толгойн тастангуу дахиад гурван толгой гарч ирэл те. Яг л тийм юм харагдаад байгаа хэрэг Монголд бол. Тэгэхээр одоо илүү э, сургалтын систем ч юм уу одоо энийг заах те. Яг ийм юм бодисуд байдаг. Тэр одоо ямар юм би энд ямар нөлөөтэй юм те. Үнэхээр яг хүн тэр э, crystal meth-ийн яг юунад энэ хүний биед ямар хор уршиг учруулдгийг мэддэг бол тэрийг хэрэглэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор мэдхгүй байгаа болохоор хүмүүс хэрэглээд тэрэнд ямар нэгэн байдлаар донтох ч юм уу те. Тэгээ донтолт гэдэг бас амар сонио асуудал те. Яг хүн одоо биеийн донтолт юм уу одоо сэтгэл зүйн донтолт хамаарал ч юм уу. Янз бүрийн донтолтууд шүү дээ. Тэгэхээр одоо би яг юу ч асуух гэдэг мэдхгүй те. Зүгээр <laughs> зүгээр ярьж дээ. Тэгээд энэ манахны бол ойлголтоо л үнэхээр буруу байдгийг бол анзаарсан. Тэгээд иймэрхүү юм бас ярингуут би комедигаараа бас ярьдаг байхгүй одоо энэ харт тавихны нөгөө нэг зүгээр манай сэтгүүлчдийн зүгээр хийж байгаа энэ э, ажил э, тийм амар тэнэг байгаа байхгүй. Тэнэг гэх юм одоо буруу ойлголт өгөөд хар тамхи хар тамхи гэдэг нэг амар манга гарч ирэл тэ. Нэг бүр сэтгүүлч ингэж авах хар тамхины нэвтрүүлэг хийснэ. Тэгснэ хөтлөлтөө ингээ оршуулгын газраас хөтлөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэс нь ингээд босны чолон молон дээр гараа тавьчихсан ингээд. <laughs> Үүний өөр нөлөө юу вэ мөв вэ гэд. Тэгэхэд бид бодож явах энэ оршуулгын газар баг ганц шар тавихнаас болж өгсөн хүн байхгүй дээ тий. Нэг ихэнх нэг арх марх нэг элэг мэлгээр л явсан хүмүүс байгаа. Тэгэхэд бол тэгээд ингээ ярьж авах тий. Тэр логик нь бас амар ойлгомжгүй байхгүй. Ааши хүн одоо хар тав хэрэглэхгүй бол бас өхгүй юм бах та тий. Одоо амар сонь тий. Хүн нэгэн л өхөн. Одоо тэгэхээр энэ бол бас амар философи хувьд одоо хүний хувийн бас шийдвэр гарах эрх бидэрт бол яг үүнд бол тийм чөлөөт эрх байхгүй байх тийм ардчлалын нэг зарчим байдаг байхгүй юу гэхээр чиний эрх өөр хүний эрхээр хязгаарлагдана <coughs> тийм чи өөртөө эрх хэрэгжүүлэнд халдааг байхад чиний юугаар хэрэглэх чинь хамаагүй шүү дээ чиний бие тий өөрхөн чи өөрхөн биеэр өөрөө юугаар хэрэгд бусдад л нөлөөлөхгүй Тэгээ хоёрт нь нийгэмд аюултай байдал учруулахгүй. Аа. Одоо террорист талдлага эдгээр бөмбөн мөдөлчихгүй л сохтуудаа очиад нэг хүмүүс задаад те. Тийм л байгаа шүү дээ. Тэгэхэд архинаас болж ямар их гай гарч байна тийм үү? Тий. Тэгээ тэр хоёрын харьцуулт гэдэг юм. Тэгэхэд архийг бид нар яаж зарж байна? Манай улсын одоо төсвийн хэдэн хувийнч бүрдүүлдэг те. Архины компаниуд. Тэгэхээр тийм амар нэг хүний нэг сайн сайхны төлөө ингээд яваад байгаа юм шиг мөртлөө цаагаараа бид нар ямар бохир орчинд амьд одоо тий энэ утаатай орчинд амьдарч जैन тий арих тамхи хэрглэж जैन одоо юу гэдэг стресс байнгын одоо нэг биеийн хорт яг нөгөө нэг хорт тавдар үүсгэж нөгөө шалтгаанууд байгаа даа бохох тий одоо хүнсний аюулгүй байдал гэдэг үү тий яг нэг тийм суур юмнууд яахгүй мөртлөө нэг ингээд аюулгүй амархан хар тавих гэдэг нэг тийм амархан тийм нэг юм хамаг одоо асуудлаа бохоцуулдаг нэг тийм юу гараад ирсэн юм шиг. Айгүй бол канапсыг ер нь чөлөөтэй хэрэглэдэг болчвол хүний насл дурцсах төгөж өгөхгүй. Тийм болохоор ер нь харт амфик худлаа нэршилсэн. Би бас тэгэж нөгөө нэг одоо эмийн эмийн компаниуд бас тий. Эмийн компаниуд энэ хор тавдрын юун дээр ямар их мөнгө хийж байгаа лээ тий. Хор тавдрын имчилгээ одоо юу гэдэг зөндөө энэ имч им имчнэр бүхэл бүтэн салбар тий. Маш том салбар ингээд энэс ийм энэс бизнес хийж байгаа байхгүй. Тэнгүүт тэр олон юмнуудыг ганцхан ургамал ингээд орлох юм бол бас яг одоо яг тэдний хувьд бол одоо бизнес хийж байгаа хүний хувьд бол шууд занал хийлж байгаа хэрэгтэй бизнест нь. Тэгэхээр тэр нөгөө Америкийн конгресст одоо жил болгоо алкохол and tobacco industry тэгээд бас нөгөө pharmaceutical industry гээд энэ гурван индастри айгүй их лобби өгдөгчлээ. Америкийн конгресст одоо Америкийн нэгдсэн улсын төвшөнд энийг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй. А тэгсэн ч гэсэн нөгөө нэг можууд нь өөрсдийн бас нөгөө нэг хуйлтаа учраас тэрийг бас ингээд можуудаараа яагаад тэгээд би Колорадод очсон шүү дээ сая өнгөрсөн 10 сард Дэнвер хотод. Тэгээд яг тэр дэлгүүрлүүнд орж үзсэн. Амар л юм л тэгээд <coughs> тэг гол нь зүгээр яг дэлгүүрт зүгээр ингээд хүнээс ингээд талх авч байгаа юм шиг те нөгөө нэг амар гоё хөөрхөн зааж өгдөн хөөрхөн охин охин те сайн уу мэн үү Аа юу юу ийм энэ ингэдэг энэ арай жоохон хаппи болгодог. Энэ арай өдрийн юу. Аюун болохоор арай унтахын өмнө хэрглэж болно болсон. Тэгээ энэ арай медисинал тим тим юутай гэдэг. Ингээ тайлбарлаад бүр шал өөр авах. Тэгээ тэрнээс их татвар авдаг гэж байгаа Колорадо юм ч. Татвар аваад тэрийгээ одоо сургалтын систем одоо энэ цагтаа юу гэдэг нь улсын бүх юмудаа мод улсынхаа тэр суур одоо нийгмийг одоо ингэж байлгадаг тэр юм руу айгүйх мөнгө оруулдаг гэдэг юм лээ. Тэр одоо салбраасаа, өвсний салбраасаа. Тийм. Тэртээ тэргүй ер нь бол энэ хашиш, канабис зэрэг бол хүлэмжшөрөхөд нь ойлгомжтой л байгаа л да дэлхийн нийтээр. Бид нар яаж өрсөж энэ бизнес руу орох уу гэдэг нь л чухал байна. Одоо ерөөс цаг хугацааны цаг хугацааны л асуудал. Тэгээд мод Монголоор дуусах уу эсвэл те хүмүүс нэг юм ойлгох гэж ингэж зовж яхаар гэтээ хүмүүсийг ойлгохгүй нэг хайчиж болохгүй бас. Бид нар тэдэрт ойлгуулж лахгүй л ер нь ойлгуулах амархан болсон шүү дээ. Сошиал медиа ч аяга өндөр хөгжиж байна. Тий. Тэгэл энүүгээр дамжуулаад бид нар ойлгуулж ах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Энэ бол ийм шээ. Хар тамхи ер нь л сэтгцэн нөлөөтэйгээд аюу тун бүлэг өгдөг байхгүй ангаах юм. Э, тэрэнд чинь арх өөрөө орно. Сотурл хундаанууд бүгд орчихно. Тэгээд кофе орох уу? <laughs> Кофе орохгүй. Тэгээд энэ хар тамхи гэдэг байгаа. Энд чинь дотроо синтетик болоод байгалах гэд хоёр болоо хуваагдаа орчин цав өнөрлөх хүртэл ингээл орчин сэтгэцэд нөлөөлж байгаа бүхтэйг оруулждаг байхгүй тэгэл энэ дотроо байгалийн синтетик гэл синтетик нь ингээл хуваагдаад хагас бүтэн гэл яваад байдаг байхгүй тэгэл энэ амаар амьсгалын замаар хэрглэж гин үү уугаар хэрглэж гин үү суцаар хэрглэж гин үү гэл бүр эн чинь аюу том бүлэг сэдв байхгүй тэгээ энийг ингээл бүгдийг нь базаа харт амих <laughs> сэтгцэн юмнууд бүгд харт амхны юутай опиоид бүлэг гэж яВДг байхгүй морфин э, одоо трамадол те ситүксин тэгээд эдгэр чинь бүгд ингээд дотроо энэ намун цэцгийн үг агуулж идэг. Тэр намун цэцэг чинь Монголд бас ургадаг цэцэг. Монгол зөндөө ургадаг. Тэгэхээр Монгол одоо энэ юуг тэрнээс морфин үйлдвэрлэж болно шүү дээ. Тэгээ энэ хэрвээ морфин байхгүй бол биш дээ энэ хавдртай өвчнүүд яаж зовж өхнө гэж энэ өвчин хамдаах эмгүүгээр байх юм бол хавдар гимтэл энэ одоо өвч тамлан ш хүн хүн ингээд тамлагддаг байхгүй. Тэрийг ингээд харах тийм сайхан баах уу. Морфиныг Монголд яг энэ нэг тусгаж зөвшөөрлөөр явдаг уу? Тийм тусгаж зөвшөөрлөөр. Тэгэхээр бол энэ бол яг одоо хамгийн гол нь аддикт болгоод нь донтуулах гэдэг. Хамааралтай тий. Хамааралтай болгох. Харин тэрийг хэрэглэхгүй бол канапч тийм нөлөө байхгүй. Давуу тал нь. Давуу тал нь. Аа. Тэгсэн мөртлөө хүний морфин чинь бас хүний одоо нэг дотор мохоо өргөлд гэж байгаа шүү дээ. Тэг их дунгаараа дотор мохоо өргөлнө. Аа. Яг нөгөө нэг тодорхой тунгаар л хэрэглэх ёстой л доо. Им им болохоор. Тэгэхээр бид нэр одоо морфин хаанаас авдаг вэ? Монголчууд. Эмчийн бичгээр. Оросоос авдаг. Үгүй яг. Аа, мэдгүй. Олон орноос авч байгаа хаа. Аа. Тэгэхээр биднэрт одоо юм ургадаг юу нэ бэш те? Тинчээс одоо өөрсдөө яаж морфиныг гаргадаг ч юм уу цаашаа импортлж болох үгүй экспортлж болох юм шүү дээ. Уг нь манай энэ арктикийн бүс нутагт ургадаг ормолууд аюу сайн байдаг байхгүй юу? Өөрийн нөгөө нэг биологи идэвхт байцууд нь аюу ихтэй. Аа. Тэг бид нар нөгөө нэг эдрийг өөр өөрхөн нөгөө нэг тэнэс сэтгүүгээр ингээд блокчод гэдэг хөхгүй бизнес болох бүх нөхсвэ. Аа. Ямар утас яаж канабс тариад мөнгө олж болно шүү дээ Монгол улс. Аа намын цэцэг тариад морфин үйлдвэрлэж болно шүү дээ. Ямар ч асуудалгүй шүү дээ. Зүгээр энийг тарьчаар нөгөө нэг одоо хүмүүс ирээ түүчэн мүүчэн гэл тэгж л айгаад байт юм шиг л шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд яг тэр нөгөө юуг нь одоо тарих хууль зүүн одоо юм юу нь бас хэрэгтэй орчин гэх юм. Орчин хэрэгтэй. Тэрийг энийг хар тамхи гэдгээр юмш бизнес гэдэг нүдээр харах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа Харин тийм. Одоо энд бол э, асар том салбар байгаа нь бүр харагдаад байгаа хэрэг. Харин тийм. Бүр арх архинаас ч том. Хэрвээ энэ ингээд хөгжөөд ирэх юм бол архины хэрэглээ Монгол буурна. Би энэ баталгаатай хэлж чадна. Апо мапо тий. Эй, сайн уу? Тэр яриа хийчихнэ. Тэгээд одоо чинь зүгээр ургуулахаас эхлэв тий. Нэг фермер тий. Зүгээр нэг тийм газар тариал ингээ ажиллаж юм байла. За бай. Тэгээд тэрнээс цаашаа одоо юу гэдэг нь тэрийг одоо түүхий эдийн аваад боловсруулах үйлдвэр тий. Үйлдвэр болчихж байгаа. Аа тэгээд тэрийг нь за цаашаа бүтээгдэхүүн гарах бүр нарийн одоо юу боллоо. Аа тэр бүтээгдэхүүнийг одоо юуг нь хэмжихтэй лаборатори. Тэгээд цаашаа тэрийг одоо одоо дистрибьютор тий. Тэгээд юунууд эмийн сангууч гэдэг юм ингээ бүр нойлоос эхлээд бүр хэрэглэгч төртөл асар олон юм бизнесүүдийн юм потенциал байгаа хөх тий. Тэгэхээр энэ бол баг Монгол бид нар ингээд зүгээр газар ухаад ингээд тэнэгддэг бие биенийхээ араас сотгох шаадаг те. Ингээд эдийн засгаа гацаадаг юунаас илүү зүгээр ингээд эн чинь бол нөгөө сэргээгдэх бүтээгдэхүүн баг те. За газар бид нар ухаад алтаа гаргаад өгчлөө те. Алт байхгүй болчлоо те. Байгаль байхгүй болчлоо. Гол байхгүй болчлоо те. Голны өдөр дандаа нэг нас дурмал байхгүй. Нэг 100 ургаал дараа чинь 100 дахиж ургаал. Эсвэл хүлэмжинд байнга ургалсан ч болно. Аа. Тэгээд ер нь ингээд нөгөө газрын баялаггүй улсууд аягүй хөгжөлдсөн байгаа хөгжсөн байдаг байхгүй. Израиль, Швейцар, тэгээ Англи эдэр те дандаа толгоогоо ухаж амьдэрдэг. Газар аашаа. <laughs> Газар аашаа. Манайх ч арай жоохон тийм бэлэнчлэг сэтгэлгээтэй те. Энд дор байгаа юмыг аваад зарчи. Эсвэл энэ модон дээр ургаж байгаа самрыг аваад төвчээч гэдэг юм те. Айгуу тийм түүхий. Түүхий. Юмыг боловсруулахгүй те. Шинжлэх ухаан хөгжүүн гайлтай энэ. Аа. Монголд нэр шинжлэх ухаан хөгжүүл Монгол хөгжин тэрнээс одоо нэг яаж одоо танд одоо хамгийн ихэнд ингэчүүл яг шинжлэх ухаан илүү одоо ядаж популяр ч юм уу те юу гэдэг тийм санаа байдаг уу яг шинжлэх ухааны нэг 10 жилийн боосролтолж байгаа зүв заах хэрэгтэй тэгэхгүй бол хүмүүс зүн хэцүү ойлгохгүй болохоор хайчна л та айгу энгийн юмнаас би одоо физик хийм биологтой муу байсан байхгүй бүр одоо сонирхтгүй юм. Тэгэхээр манай тэр багш нар бол надаа яг миний одоо за надад зориул заагаагүй болох л та. Гэтэ э, яг миний сонирхлыг гэдэг юм өдөөх байдлаар ерөөсө заагаагүй. А тэгсэн чинь дараа нь төгснөө дараа ингээд бодоод тахт физик, хим, юм биологи бол хамгийн сонирхолтой байна. Яг байгалийн ухааны хамгийн тийм том бас юунууд хичээлөө те. Тэрэн дээр одоо миний яг би өөрөө одоо ингээд э, сонирхох те одоо энэ физик бидний амьдрал амьдарч байгаа энэ ертөнц бүх юм чи одоо физик хийм бүх хуйлууд ингээд ханууданд харагдахгүй ч гэсэн явж идэг те. Яг тийм талаас нь заагаагүй зүгээр ингээд ном ягаал за өнөөдөр хичээл юм бодлого юу тэгэл чи юм уу авлаа. Чи бол voice нэг гэл ном тэгдэгс. Тэгэхээр нэг тийм те яаж заах хэв юм даас. Одоо миний ойлгосноор бол нөгөө нэг хүүхдүүд энэ олимпиадад бэлдээд идэв шүү дээ тийм зориулттай сургалт явуулсан гэдэг чинь Монголынх амьдрал бэлдээд байгаа юм биш. Зүгээр шалгалт шалгалт нь бэлдээд байгаа сургалт тий. Тэгээ бид нар Орсын школоор явцсан. Жон шиг э, хүн зэдвэр орчихов. За тийм. Орсын школоорс оршлохоор хитрхи өргөн мэдлэг дээр суурилдаг байхгүй газар зүй газар зүй. Барууны систем чинь болохоор гүнзгий мэдлэг дээр суурилдаг байхгүй. Тэгээ хүн нэг юм аюулсан гүнзгий мэдэх хэвээр төгөл хөгждөг байхгүй. Нийтээрээ бүгд ингэ сэтгэл бишийг одоо нэг 6 дугаар ангиас 12 дугаар анги хүртэл бодцоод бүх юм дээр ашиглаж чаддаг байхгүй юу? Европын одоо Америкийн хүүхдүүд тэр чинь энгийн л тэнцэлэг биш шүү дээ, тэ? Математик загварчил гэдэг юм аяг өндөр хөгжсөн. Одоо ямар нэгэн загварчил чаддаг, толгойд төсөөлө тийм хийж чаддаг. Жишээ нь усыг 2-оос 3 удаа буцалгахад хүчил төрөгч нь уурсаад ус төрөгч нь ингээ үлдээд хүн дус болоод идэг. Хүний бид хортой болоод идэг байхгүй. Энийг тэр хүмүүс ойлгохт мэддэг. Бид нар болохоор айгүй тийм шинжлэх ухаанд тийм одоо нэг судалгааны түвшний хичээлүүд ороод идэв ингээл тоо бодох тий задлах яг амьдрал дээр яг амьдрал дээр юу болоод байгааг тэр урвалыг ерөөсөө ойлгохгүй байхгүй аа тэр хитрхи нэг хийсвэр хитрхи шалгалтанд бэлдсэн юм хийдэг байхгүй харин тэгэл муу аваад идэгээс шалгалтандаа сайн бэлдэхгүй тэгээ Монгол яг миний харж байгаагаар яг Америкийн 60-аас яг 70-ийн оны их үе хүртэл яг одооны залуучууд яг тийм төвшөнд байгаа байхгүй юу. Тухайн үед нөх хипинер гэж аягүй бий болоод бүгд сургууль соёлоо хаяад тийм өөр хөрт явахгүй гэдэг. Өөр хөр амьдрын амьдрын гээл гой гой мэрэл. Тэр тэр үеэр чинь нөгөө нэг тэг яг тэр үе Стив Джобс эдэр бас байсан байхгүй Стив Билл Гейтс эдэр бас сургуулаа хайж маяал. Тэгээд сүүл тэр 1973 онд нефтийн хямрал болоод Америк эдийн засаг унахгүй юу. Тэгээс амьдрал жоох хэцүү болсон чинь бүх шинжлэх ухаан руу орсон байдیں۔ Тэгээ яг тэр ингээд түүхэн яг тэр явцыг харахаар Америкийн 70-д оны сүүлээс 90-д оны хооронд нэг олигтой хамтлагууд үүсээг үед шүү дээ. Бүгд нэг шинжлэх ухаан руу дайраад орцсон. 70-эдээс 90-эдээ. Тийм 70-эдээс хойш. Шинхэн алтан үе юм шүү. Хипхопчтой үед л юм баг. Үгүй, рок. Рокийн үед болохоор одоо юу гэдэг нь Джеймс Браун, Тэг бүх бүх Джеймс Браун өдөр чинь 50-д оны сүүлээс. Үгүй шүү дээ. Джеймс Браун чинь бүр Джеймс Браун 60-эдээс бол за 50-д онд байсан байж магадгүй гэхдээ Джеймс Браун 60 70-ад онд чи 60 алжсэн байж тээ 79 мосон. 78-аас ер нь 90 87 он хүртэл Нирвана гарч ирэхэд хүртэл олигтой хамтлаг ерөөсө гараагүй шалтгаан ер нь бол эдийн засгийн хөгжилтэй холбоотой байдаг шүү дээ. 60-д онд ч хамгийн их хамтлагууд гарч ирсэн байт юм ер нь бол. Рок хамтлаг. Тэр хипи одоо энэ хувьсгалын дараа Rolling Stones, Pink Floyd, Beatles эднэр те. Тийм Beatles, Beatles жоохон. Эднэр ч бол бас л яг энэ сэтгцэн нөлөөтэй юмнуудыг хэрэгжилжсэн байгаа шүү дээ. Хипи Hendrix тийм. Одоо янз одоо cannabis те, мөөг, LSD ч гэдэг юм те. Бас хүний одоо сэтгцийг сэтгцэд нөлөөтэй. Гэхдээ бас амар донт мөөг одоо LSD эднэр бол арх тамхинаас ч аюулгүй гэж аах те. Mm -hmm Тэгээ тийм нэг одоо Стив Джобс хэрэгэлсэн байдаг те. Тэгээ бүр өөрийнхөө миний амьдралын одоо хамгийн чухал мөчүүдийн нэг байсан. Миний амьдралд одоо нөлөөлсөн те. Тэгээд нөгөө нэг одоогийн энэ нөгөө технологийн бас хувьсгал байгаа шүү дээ. Америкийн одоо баруун эрхээс суурилсан те. Silicon Valley эднэргээд тэр чи яг 60-ад онд нөгөө хипинерийн төв байсан мэлээ шүү дээ. Хипинер яг дээр үед бас ингээл бас технологи руугаа орол те. Шинэ програм бид нар биччихсэн. Одоо ингээл тэр суур нь ингээд яг одоо сэтгхүүг амар задлж исэн юм уу? Одоо тэр үеийн зөвлөлт холбоот улс те. Одоо ингээд харьцуулаад харахад амар эдгээр муу одоо ингээд хар тамхи мах хэрэгэлдэг энэ капиталист шуналтай моналтай гэл тэгсэн мөртлөө хамгийн юу хамгийн их одоо шинэ бүтээл инновацыг гаргасан байхгүй те. Тэгээ одоо хүртэл тэр нь одоо тэр улс орныг аваа явж штэ. Улам шинжлэхтэй л те. Харин канапсын нэг давуу тал хүний нөгөө оюуны юг их задлж өгдөг гэдэг юм лээ. Сэтгэн бодох чадвар их чөлөөтэй болгож яг бол тайвшруулах үйлдэлтэй учраас тэгээ энэс яг хипинер тухайн үед ингээ үүсэж исэн. Тэгээ нөгөө нэг канапсын давхар бас давхар хөгжиж исэн бохоггүй юу? Энэ мансууруулах бодис чинь. Тэгээ энэ яг энэ канапсыг хэрэгэлдэг хүмүүс нь илүү хөгжсөн байдаг тийм юу байд юм бэлээ нөгөө нэг өөр төрлийн юм хэрэгжилсэн нөхдүүд нь дампуураад гэтээ ер нь тий бас тэгж шилж болох ч гэсэн бас тэрийг канабисыг хэрэглээд одоо тэрийг одоо буруугаар хэрэглээч гэдэг юм да яг нэг хүн ингээд амьдралдаа илүү юу байдлаар амьдралдаа илүү тосоолох те тэрнээс одоо авах юм нь авах аваад хаях юм нь хаях биш те тэгэхгүй тэрэндээ нэг жанки шиг ч юм уу ингээд одоо бас тийм нэг юу гэдэг штэ одоо имиж байдаг штэ оо өвс татдаг тийм лүүзер стоунер монер гэл те юу ч хийдгүү гэртээ ингээл хөвчөж идэг за тийм бас имиж шин ажиллаа хийчээд яг амрах үеэрээ яг тэрийг хэрэгэлчээд тэгээд амраад тэгээд яг ажлынхаа үеэр хэрэгэлдэггүй тийм юутай болцсон баг цагийн үеэртэй болцсон байсан гэж тухайн тэр нөгөө нэг алдартай хүмүүсээ би нэг юмнаас уншиж ирсэн юм аа <coughs> яг тэр Америкийн хөгжмийн түүхийн хөгжилтэй холбоотой тийм ном байсан л да. Тэгээ эдгэр чинь бүгдээрээ л адилхан бас хамтлаг байгуулалт бас л тэгэл явж байгаа л яг сонир сүулдэ хамтлага Стив Джобс хүртэл хамтлаг байгуулжсэн. Тийм. Тийм. Тэгээд шууд нэг өөрөө сонирхолтой чиглэл рүү ингэ явцсан. Аа. Технологи руу. Тийм, технологи руу орцсон юм билээ. Аа. Тэгэхээр бас энэ яг улс орны хөгжилд бас нөлөөтэй юм шиг. Тэгээ одоо улс орн гэдэг чинь одоо тэгээд хүмүүсийн л харьцаа шүү дээ. Тэг хүмүүс л байж энэ улсыг бүрдүүлж байгаа шүү дээ. А тэгээ тэр улс би болохоор ингэж бас бодохгүй Монгол хүмүүс бүгдээрээ маш одоо эрүүл чирэг тийм одоо сэрэг ухаантай бүгд тийм тийм байж аж манай улс хүчтэй болно. Тэгэхээр одоогийн ингээд юм байгаа явал те хинч одоо гадаадын ямар ч тэнэг компани урж ирээд Монголын эдийн засгийг самраад ч юм уу те хитэн улс төртийн авилгадаад ингээд бүр ингээд өмүүлээ те. Тийм имзэг байгаа байхгүй яг манай ямар ч юмар айлгацдаг ч юм уу те. Ингээл нэг ямар сонгуулаар ингээл боо өмхүүлчихдэг те. Ингээл <laughs> нэг тийм байдалтай. Тэгээ тэр бол айгүй одоо миний сэтгэлийг их одоо яадаг имзэглүүлдэг юм зүйлүүд нэг манай залуучууд ялангуяа энэ дээр бас бүгд өөрсдийгөө хөгжүүлээсэ хөгжүүлэх гэж бас зориосоо юмыг мэддгүй бол мэдэх гэж Тэ ойлгох гэж хичээгээсэ. Тэгэхгүй одоо шиний юм одоо хоёулынх нь яриаг сонсоод хүмүүс шууд энийг одоо буруу гэж юм уу те. Одоо юу гэдэг өнгөцгөн дүгнээд энэ хоёр одоо нэг юм хоёр багийн гэж юм яг тиймэрхүү ойлголттой хүмүүс зөндөө байдаг хөөе. Тэгж магадгүй те тэр тиймэрхүү хүмүүст бол яг илүү өөртөө ойлгох гэж хичээгээсээ энийг нэг уншаад үзээсээ те. Зөв олон бидний битүүрийн яриа хүмүүст бас тодорхой хэмжээний мэдлэг болж явах хэрэгтэй. Аа Тэгэхгүй ингээл зүгээр маазраа биш те. Өөрсдийн зүгээр эсвэл нэг олж авсан мэдлэгээ бусдад хуваалцах хэрэгтэй. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгтэй юм бол бид нар л мэдээллийг бол цааш нь хөгжүүлээд сайн задлаад судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжиж илүү сайн улам тийм хөгжин Монгол. Би одоо ингэхийг хүсэж та одоо сая Колорадод өнгөрсөн жил очисон Калифорниад бас би бас яг тийм юунаас эмчээс би эмчэд үзүүлээд Тэг Калифорниад их сони юм байлээ нөгөө зөвхөн Калифорниа мужийн оршин суугчид аа тийм одоо эмчилгээний канабис хэрэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ бас нэг нэг бас жуулчтай хэрдэн шүү дээ тий. Тэр жуулчтад бас нөгөө нэг нууцаар арийн алгаар ч юм уу одоо илүү мөнгө өгөөд аваад яадаг тийм бичиг бичиж өгдөг тийм эмчнэр байдсан байна л да. Тэгээ би нэг тийм эмчтэр очихгүй. Тэгээ нэгэн тал одоо Калифорниад ирсэн ч бод тий. Минь амсч үцгээд. Тэгээд э, Google-ээр хайхгүй. Тэгсэн чинь Гэхдээ Лос Анжелесийн яг Venice Beach гэдэг яг далайн хэргийн хэсэг өдөхгүй яг кино минон дээр айгүй их гардаг. Тэгээ Venice Beach Doctors гэ байд юм аа. Тинчээ очиад ийм янз бүрийн доктор зүгээр юм лангуу шиг ингээд ингээд энд чинь нэг сувенир мөвнөр зардаг юм бах тажууд нь шууд ингээд эмчийн бүүтэг байдаг заяа. Тийшээ н ороод нэрээ бичүүлээл. Тэгээд эмчтэй нь уулзаж байгаа хгүй. Тэгээд чиний юу ч өвдөд байгаа юм гэдгсэн чинь би би эхлээд тэгж байгаа би одоо ингээд Лос Анжелест нүүж ирээд удаагүй байгаа маа надад яг одоо тодорхой хаяг байхгүй. Тэгээд тэгээд хотлоо хаяг зохиогоод өгсөн. Энэ хаягт маа найз зах байдаг би найзтай амьдарч байгаа. Тэгээд яг чиний юу ч өвдөд байгаа гэсэн чи сэтгэлж байгаа нойр хөрөхгүй байгаа. Нойр хөрөхгүй байгаа гэдгсэн чи бичээд өгчтэн гэж. Тэгээд яг надад юм бичгэн үүд чи 10 10 хэдэн онд бичүүлчихлээ. <laughs> Тэгээд ингээ яг Батцингл тий Батцинглийн бат билэг энэ хүнд одоо энэ канабисийн эмчилгээний зорилттой хэрэглүүл зохилтой тэгээд эмчийн бичиг бичиж өгöd Venice Beach Doctors гэх мөрөг тэмдэгтэйгаа. Гэтэ яг хамаагүй газраас авч болдгүй мөлий. Чи яг тэр тэр зардаг газраас очиж аваарай на бичгээ үзүүлээд. А бусад газрууд нь очингууд яг California license байх хэрэгтэй гэдэг. Чин чам California driver license өнөө тэр гэдэг. Тэгээд тэгж авч ирсэн. <laughs> Гэтэ яг тэр бол надад зүгээр яг тэгж дэлгүүрээс авах тэр бүх мэдрэмж бол шал өөр байсан л та одоо. Яа те э, ийм чөлөөтэй энэ улс оронд ийм байт юм уу гэж бодож байгаа юм чи. Тэгээ тийм нөгөө нэг хүн өөрийнхөө нүдээр үзээд ингээ мэдэрчгэр э, ерөөсө буцаж яадаг юм хэлээ л те одоо нөгөө нэг буцаад нөгөө хуучин сэтгэлгээнд орохгүй. Тэгээ нөгөө ер нь одоо бидний хэлж байгаа одоо манай экс ерөнхийлөгчд нар ч бол амар бас тэмц амаараа тэмцсэн шүү дээ. Тэ ерөөсө бараг л дөрвөн татмын нэг нэг нэ төр гэл те. Хаанаас аж тийм тоо гаргасан. Тэгэл сонин тэгэл ерөөсө энэ тэмцэн мэмцэн. Тэг маа залуучууд бас хүний үгэнд бас битэрхий ороод ч юм уу те. Хүний үг юу ч ямар ч үг байж болж те. Ямар ч зоригтой. Хүний үгэнд тодл би үдсэн газар өнөн би. Тэгээ тэр тэрүүгээр бол би яг би бол өөрөө үдсэн. Тэг яг энийг бол бүр яг буруу хэрэглийг нь бол ерөөсө сурталчгүй байгаа. Энэ одоо хууль бусдын андерграунд 8 нууцаар яадаг энэ татвар төлдгөө энэ муухай одоо энэ <coughs> юу гэдгийг одоо тий арт түмэнд энэ айдас төрүүлсэн энэ муухай юмыг бол болиулаад аль болох ил тод шууд татварыг аваад хүмүүсийн одоо ажилгүй зөндөө олон залуучууд өвс тарилтаа тий <laughs> болно шүү дээ. Тэрж тэгж оройлмаар байгаа. Шууд одоо тарьж болохгүй шиг. Энэ бол яг энтэй нөгөө гол нь энэ бол бас яг шатрын ингээд нүүдэл шиг тий аа маш систем системтэй үүсэх хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд энд энд бас манай эрдэнэ жаргал ах бол яг одоо анаах ухааны болон шинжлэх ухааны маш уул суурьтай тийм судалгаа хийж байгаа. Тэг ер нь бол Монгол улсад одоо яахад энэ зүйл хүлээн зөвшөөрөгдөж бидний одоо эрүүл мэнд одоо энэ хор тавтартай тэмцэх эсрэг энэ нэмчилгээ улам сайн тий ийм болох алхмууд бол ер нь хийгдэж эхэлсэн байгаа гэдэг би бас маш баяртай байгаа. Ер нь 10 сар гэхэд судалгааны ажил дуусчих واخ. Аа. Эхний бүтээгдэхүүнүүд гаргана л гэж үзээд байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр одоо миний хувьд бол маш том одоо Монгол улсын түүх юм те. Энэ бол нийгмийг өөрчлөх зүйл байгаа хөөхгүй те. Оронгоор нь өөрчлөх. Тэг оронгоор нь өөрчлөх гэж бодож байна. Аа хуулийн дагуу тий. Тийм гол нь хуулийн дагуу. Хуулийн дагуу. Зөв хүмүүс зөв ойлгуулад. Зөв ойлгуулад. А тий ямар нэгэн юм чи одоо нөгөө нэг мэдээж пропаганда явах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо асар олон жил муу пропаганда явцсан бол одоо бид нар сайн талаас нь пропаганда гэх юм уу те одоо суртал ухуулга явуулах хэрэгтэй байгаа хэрэг те тэгэхээр бас энэ нэвтрүүлэг бас нэг тэрний нэг хэлбэр болж байгаа тийм Монгол улсад энэ бол маш том дэвшил болох хаа би тэгж бодож яг тэр өдрийг би бол хүлээж байна өвчтөн болох өдрөө. <laughs> Би өөрөө бас өвчтөн болмоор шүү дээ. Нойр хөрөхгүй. Миний сэдв угаасаа айгүй хаалттай л л да. Хаалттай л да. Хүмүүс хоорондоо буруу ойлголттой учраас ярихаас их зүгтаадаг. Тий. Одоо бол энийг бол зөв талаас нь ойлгох цаг нь болцсон. Хүмүүс одоо бидний хүссэн үсээгүйн тийм болно. Аа А бид нэр одоо энээс яагаад нэг нөө чихэд даглаад аль аль аль аль гэж сүл толгоогоо нөгөө нэг шээ тэмээ яруул шиг толгоогоо исэн дотор хийгээ те. Ингээд юу мэдэхгүй юм шиг байх юм бол а энэ бас том боломж байгаа хөх те. Би болохоор энэ бас аялал жуулчлалын асар том боломж гэж хараад байгаа хөх. Одоо жишээ нь Амстердам те. Голланд улс нэг жижигхэн улс ч те. Манай нэг нэг аймгийн нэг тал шиг те. Тийм улсад жилд хитэн сая жуулчд ирдэн те. Зөвхөн тэр юг яах гэж. А тэгэхээр дэлхийд даяар энэ канабис 20 тө байсан нь голландчуудад ашигтай байгаа хөөхгүй тий. Тий. Ганцхан монополж байгаа. Тий. А тэнгууд бас Колорадо мууж Вашингтон мууж одоо Аляск, Калифорниа гэдэргээд муужууд байгаа шүү дээ. Хамгийн ихэнх чинь Колорадо, Вашингтон хоёр 2012 12 онд лөө 10 хэдэн онд лөө. Яг бүр шууд лигэл болгосон шүү дээ. Бүр яг дэлгүүрт зардаг, такс авдаг. Хүн насан төрсэн бол бичиг баримт үзүүлээ авдаг. Яг арх шиг. Тэгсэн чинь тэр хоёр мужийн бас мөч рүү аялж бас бүр амар хөгцсөн баг. Э сайн уу. Камер өөр байхгүй гэж. Янд гэж. Тэгээ жагаах дээр юу яриад подкаст хийгээл сууж байна. Тав үг солиол гэж. Тав үг. Тэгээ А? Энэ тоггүй байгаа гинэ. Тэгээ танд өөр одоо гоё өөр нэмж хэлмээр юм байна. Хоёлынх нь яриа бол бас одоо цаг цаг ер нь нилээ явцлаа тий. Би ч гэсэн нөгөө нэг ингэж анх удаа ярилцлаганд орж байгаа болохоор чөлөөтэй ярьж чадахгүй юм л да. Аа. Гац гац зүгтрээд. Аа зүгээр зүгээр. Ярих юм бол зөндөөл юм. Аа. Гэтэ яг хийж дуусныхаа дараа л ярэ. Аа. Тийм зөв зөв тий. Одоо л хитрхи их юм яриа димих. Тийм ч бодож байна. Тэгвэл бас нөгөө одоо залуучуудын одоо монголчин ер нь ихэнх нь 60 70% нь 30-аас доош насны ч юм уу те 35-аас доош насны хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм ч залуучууд бид нар бол одоо яг энэ хөдөлгөөнийг эхлэх цаг болцсон те. Тийм болцсон. Энийг дэмжих бид нар зөвхөн арх тамхи гэсэн сонголт ч юм уу те эсвэл яг тийм бие хордуулж болоод байдаг ягаа бие эмчилж болдгүй юм те бие эмчлэгэнгүүт энэ хууль бус байгаад байдаг хаанаас олж авах вэ мэдхгүй те ийм нэг юм бүрхэг босод улс орнууд бүр тэрийг нь ашиглаад бүр баяжаад тий эрүүл мэндийн бүр энэ хөгжөөд тахад бид нар одоо ашиг хүнээс дутуу юм шиг тий Монгол хүн болохоор л ингээд Монгол хүн өвс татдаггүй юм гэдэг юм тий нэг тийм балаа юм баймааргүй тий шинжлэх ухаанд бид нар адилхан homo sapiens үстэй тий эсвэл өөрсдөө доромжлоод байгаа юм уу тий эсвэл одоо расизмаар өөрсдөө муу одоо тий дорд рас арстан гэж ястан гэж үзээд байгаа ч юм уу те. Тэр адилхан л үзэлцэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ялангуяа одоо энэ Израильчууд ч те. Израильчууд бол дотооддоо нэг хэрэглэхийг зорихгүй байгаа шүү дээ. Экспортыг л харж байгаа те. Тийм ч Монгол бас энэ Азийн энэ хориотой орнууд донд төрүүлээд энийг хийх юм бол бас анхдагч болчих жоох те. Тэгэхээр асар том аялал жуулчлалын боломж цаашлаад эрүүл мэндийн салбар одоо юу гэдэг зүгээр медикал туризм юу ч гэсэн хамгийн ихний алхамд эхлэн одоо энэ Японд оройтой байдаг Солонгос, Хятад те. Тэгээ Хятадд бас уулын дээр үеэс хэрэгжилсэн. Хятад бас яг тийм ч амар бас хордгуул юм билээ л те. Гэхдээ яг нөө юу хууль нь бол айгүй хоройтой. Аа тэгтээ бол ингээд бүр хитэн хэдэн зуун мянган га талбайд одоо ургадаг гэж аахгүй яг энэ осны ургамлыг зөв юуны давуу одоо юуны ашиглах ч юм уу те цаас мас ч юм уу янз бүрийн юмд одоо аль үйлдвэрийн орон болохоор бас тиймд ашигладаг. Тэгээ биднэрт бол асар их боломж байгаа. Зүгээр энэ энэ бол зүгээр нэг л жишээ те. Цаашлаа биднэрт хий сая одоо нэг говьд нэг хоёр Америк залуу ирээ те. Наадам гэ брэнд гаргаа шууд хэдэн 2 тэр юу лээ 2.5 сая доллар гэдэг чинь бараг 7 тэрбум төгрөгтэй хурж ирээ. Тэнд байсан бүх ноолорыг аваад тэгээ шууд дэлхийн зах зээл дээр наадам гэ брэнд гаргаад гаргачихж байгаа хөөхгүй те. Тэр тэр хүмүүс бидний харахгүй байгааг харж штэ. Тийм Тэгээ бид нар бас яг жоохон тийм баймаранаас гад гадагшаа авч бас их юм үз нүд тайлах тайлах хэрэгтэй те. Тийм төртөд рүү гадаа түлэн шүрөөд судлагдсан юм бол бид нар чөлөөтэй эн чинь хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг хориод ах хэрэг байхгүй. Ямар бид нар устдаа амьдэрж ийж те нэг колоничлогдсон хүнээс айж те. Бидний ус бид нар хөгжүүлэх хэрэгтэй өстэй те. Тэгэхээр бас энэ яг энэ боломж боломж хэм ядч л наазахын залуучууд маань одоо нэг хар тамхи гэдэг хэл үг хэллэгийг хэрэглэхгүй амир байна те. Тий. Одоо юу гэдгийг өөр зөндөл олон юм биш те. Одоо энэ биеийн үнэлэлт те. Амстердамд бас ингээл ягааны годомж гэдэг те. Одоо одоо ихэнх аялал жуулчлалын газрууд байдаг шүү дээ те. Тэгэхэд Монголд яагаад ингээ энийг дандаа юм хар одоо муухай мафтсан байдлаар яадаг юм те. Тэр эмхтэй биеийн үнэлж байгаа бол өөрийнхөө үнэлж байгаа юунаас илүү их хувийн өөрөө авах хэрэгтэй өстэй тий. <laughs> Одоо ер нь нэг тийм байдлаар ингээд бүх юм ил тодч гэдэг юм. Гэтэ яг энийг одоо эмээ өвмөг өнөр сонсоол чадаагүй. Тэгтээ. Тэрнээс наагур юм зөндөөл юм л да. Тэгээ энэ Уу яг энэ бол зөв миний экстремал тий. Одоо хүний эрхчлөө энэ ертөнцийн дээр хүн болж төрчөө тий. Одоо ингээд нэг хүн болоод төрчлөө шүү дээ тий. Одоо яах хэвтэй тий. Бид нэг зовж амьдрах хэвтэй юм уу насаараа ажил хийгээд дургуй юмаа хийгээд ингээ тий нэг амьдралыг нэг тийм зовлон нэг Монголын нэг юмнууд тийм бидэгтэй нэг кино минууд нэг бүр нэг зовсоор байгаа дуусаад нэг амьдрал дээрээ зов зовж байгаад кино үзсэн чи бүр нэмэт зовоод тий нэг юм илүү хөнгөн шингэн яагаад амьдрч болохгүй гэж тэгээд ер нь нэг тийм миний бодол энэ дэр юм гэдэг баахан л юм ярьчлаа. <laughs> Тэгээ танд амжилт хүсье эрдэнэ жаргалахаа. Баярлаа. Тэгээд энэ юунд одоо судалгаанд чадах хатгаараа би бас совын зүгээсээ бас туслах хүсэлтэй байгаа. Тийм. Надад би гэхдээ энэ судалгаа бол бас чиний юу их байгаа шүү оролцоо. Тийм. Аа. Тийм. Ер нь ганцаараа ийн гэж байхгүй. Аа. Айгүй олон хүний тусламж дэмжлэг энэ ч орж байгаа. Тийм тийм. Чи мэдээж хориотой юм би ингээд асар нөгөө хэцүү юмны өөдөөс ингээд тийм одоо ингээд цололцож байгаа бохоо те. Нөх сүг ингээд аргалаад те. Чи би бол ганцаараа энэ хийж хийх бол ямар ч боломж байхгүй байхгүй. Олон хүний тусал зэмжлэг орж байгаа. Тэрний гол хүн өөрөө шүү те. Э, за баярлаа. Тэгээ энэ энийг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн та нар ч гэсэн бас энийг сонсоод одоо юу гэдэг энэс бас э, бит хоёрын ярьж байгаа юмнаас одоо те зөвийг нь олж хараад тэгээ бас цаашаа одоо найз нөхөдтэй одоо энэ яг зөв ойлголтыг сур. Өөрөө гол нь судлах хэрэгтэй те хүн англи хэлтэл бол Google-ээр ороод бүх дэлхийн ертөнц алган дээр байж тээ. Тийм битүүрийн ярианаас авахын аваа таяхын бас хаяараа л гэж хэлмээр байна. Тийм битүү яа төгс хүмүүс хүмүүс. Гэтэ сайн сайхны төлөө явж байгаа тэр бол яг баталгаатай Монгол хүмүүсийн тээ. Яагаад монгол хүмүүс ийм цөөхөл байж энэ асар олноороо ингэж хор тавдарт нэрвэгдэж тээ. Тийм эмзэг наслалт нь 65-аас дээшгүй тээ. Яагаад бид нэр ингэж амьдрах хэвтэй юм? Бас бид нар миний одоо өвөө эмээгээс эхлүүлээл ингээл хор тавдраар нас орсон хүмүүс биш шүү дээ би өөрөө ч хор тавдран яах юм бэлгүй мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ ийм орчинд амьдарч байна. Яг нэг амар муу ч юм байхгүй те зүгээр. Гэтэ хортой юм зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яага би энэ төлөө өөрөө ингээд оролцож болохгүй оролцох ёстой байхгүй те. Манай залуучууд ч гэсэн одоо ар гэр гэр бүл хайртай хүмүүсээ бодоод бас те. Ядаж нэг судлаад үз. Тэгээд одоо юу гэдэг яг энд бол өөрчлөлтийг хүсэж байгаа бол хүн яг монголчууд бид нар цөөхөлээ хүн болгон гар бие оролцсон өөрийн биеэр оролцохгүй л бол энэ яг бүтггүй л гэж бодох хэрэгтэй. Тэг тийм билээ. Яг тэгж амьдраад эхлэхэр хүн яг өөрийнхөө яг яг санаа зовсон, санаа тавьсан юмд яг оролцоод тий яг өөрийгөө зориулад тэгээд эхэлдэг юм билээ. <laughs> Нэг юу ч ярих гэдэг. За за тэгээд бид бүхнийг дэмжээрээ аа энэ судалгааны юу бас явц ч юм уу те үр дүн гармагцтэй хоёлаа дахиад бас ингээ гоё ярилцээ. Тэгээ. Тийм тэгээд Пибери кофе шопоор ирж үйлчлүүлээрээ <laughs> тий. Өнөөдөр тоггүй байгаа ч гэсэн За тэгээ манай юу жагаах битэрийн яриаг сонссон та бүхэндээ бас баярлалаа. Баярлалаа. Энэ э, яриаг сонсоод бас ойлгох хүмүүс найз нөхөд бол хаа хамаагүй хүмүүс бас битгий шеэрлээрээ зүгээр яг ойлгох хүмүүсээ үл тэ бас сонсуулж үзээрээ бас олон нийтийн найзуудын төрсөн өдөр мөдөр дээрээс нэг сонсуулаад юм яах. <laughs> Яг хувьда сонсоол хувьда ч хөвчээрээ сонсороо тийм. Тийм гол нь тэгэл зөв ойлголт гэдэг юм. Тэг гол нь шинжлэх ухаанч байдлаас тийм ямиг объектив хандах гэж оролдлоо. Тэгээ одоо зөв юмны төлөө бол дуугарна буруу юмны эсрэг бас тэмцэн юу гэж ярих гэдэг юм те. Баян зүрх зүрх хөгжин ус төрчих гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ өөрөө тийм за за Монгол ялна. Дуусах. За тэгээ баярлалаа сонссон баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа баяртай. Virginia